mellan oss två en gång för länge sen är sånt jag inte glömmer fast jag vet att det var fel Dina händer och din mun som rörde runt min kind Än idag så kan jag känna när jag sitter här och Tänk när det blir låd igen, tänk vad det då blir skönt. Sjön ligger blank och fin och gräset blir så grönt. Skogen står för skugga och solen och står för ljus. I min forre ulltoppar som seglar kring mitt hus. Då vill jag leva, fast världen är då långt från bra drömmas ifrån skulle man åter ja Men så kom jag ihåg att jag är gammal och jag är slut Tänk när det blir midsommar, tänk vad det löfter gott Fjol och strök nacken och pulsgården kom så smått. Ritcher till bener och stampningar kom och så. Fingrar dem leta finna att börja te och gå. Då vill jag leva, fast väl är och är då långt från bra Drömma sig fram i vir som om jag skulle vara nåt ja. Men så kom jag äg att jag gammal och jag är slut. när det blir östen, september och luften klar. Snart blir det älgjakt och laxöringen han tar. Björkar lyser upp skogen, kyrka och biss och vit. Lingoner rönna och kärrklockor är sitt. Då vill jag leva, fast världen är då långt från bra dröm känna sig framivir som om jag skulle vara nåt jag men så kom jag äg att jag är och jag slut När solen går ner bakom bytakens rad En sen sommarkväll ljum och skön Den tänder sin rytbrand i hus efter hus Förgyller upp åsar och krön Men nere vid stranden är skymningen snar Och vattnet har mörknat vid land men ute på viken finns solljuset kvar Det bryts i en vakring ibland Ja, Siljan ser ut att sova Stilla och liksom lova Aldrig mer sjunger jag vågornas sång Så krusar du till i kanten Blir genast musikanten Mäktigt crescendo och stormen på gång Ja, Siljan ser ut att sova Stilla och liksom lova Aldrig mer sjunger jag vågornas sång Så krusar du till i kanten Blir genast musikanten Mäktigt crescendo och stormen på gång I rader står båthusens klungor på strand Med vindvrina tallar och sly och vaktar de båtar man dragit i land i väntan att morgon ska gry när näten ska letas och långrev tas upp och lögnerna komma och gå och måsarnas skrik speglar tvivel och hopp när skymningen smyger sig på där ligger du vårat öga Bergen kring så höga Infattar dig som en kostbar juvel Du gnistrar när vågen krusar Vräker när stormen brusar Alla nyanser du har i ditt spel bygger du vårat öga Bergen är kring så höga Infattar dig som en kostbar juvel Du gnistrar när vågen krusar Vräker när stormen brusar Alla nyanser du har i ditt spel viken går vi ju och majstångsfester Österbyn och så på vant i väster För vi ska ju visst turister att vi är en duktig by och själva ordnar vi ju alltihopa Både fjolmusik och sång till opa Så vi en riktig dunderfest Macedar och gommor till team Och ör, hör spelmannen stämmer fiolar Fast det tar då tid dem står och alltid skruvar och lyssnar och klämmer och vrid Men köll och kläder, stånjemav och löv och blomsterkrans För nu så skall och resas och sen så skall vi dans och tog stånjet orden en vickubärje Får det måla och få toppen smärja Får har ju suttit uppe till regn och till blåst och till sol och sen så får ju både Ans och Klasse Borre, Tenjer och Brelöv och Lasse Innan vi är klara får det gå och ståta med flagga och fjol Ja, nu kom den både Bäckman, Björk och Tore och Edin Och klockan saknas inte och Anna och Gun skin Men karrar går om knuten dem förstås och tar en syn klockan bara önskar att flaska vad du så alltså ger Bixell, han har ju sina vedermödor Leta karrar som kan lyft några rödor Så jag ska gå riktigt resligt Det får upp våra stång idag Musiken spelar upp några Rättvikslåtar Så vi glömmer både kiv och gråtar För det kör ropar hej och hå Så karrar ska ta nå riktiga tag Ja, jordgunnar står och kikar så att skånje ska kom rätt Och Följe klapper ander och Gustav han tar sig en skvätt Men Gissler-Erik står på trappan får det allet tal Och vikar köllor sjunga och kvällen är ganska sval och när de senna dansar runt kring stången Pusta ut ett tag och örret på sången Går vi man musik till täten Dit blir lik Där är ju stången säkert blomsterkläda Där har Gun och Britta redan städa Se ordning med detsamma Toppen upp, uppe i himmelens stig Ja, nu har dem alltså fått i stång till bändaren och bil och Sepp och Kajsas värdshus och Långbox och Vedin och alturistar tycker att det är så våligrant och vi karrar är stolta, är, är då väl visst och sant När tuppen upp på bränsle kilar ett kuckeliku Då ringer klockan mina fast du är långt för i sju Ibland när solen skin och morgonen är fin Är lantbrevbäraren glad att han har ögon uppe nu Sen börjar sen med tidningar och brev och kort och rek Och räkningar som folk var gladast om inte alls den fek Men alltihop ska vara och panningar att ta Och stickning är från Mora apotek och alltihop till väska och sen så värre å. Kvällsbostbo är kallde med ändå Fast det jäktar på och sen är rå Till Tamrås vägen först, ja folk förstår man inte på Och kom ge bota lådom är gubbar där på plats Och vänt till er det sista passionen kom till pass Så varje femtonde je känner att je är Välkommen som en tomte när han kommer julklappslass För kärringar till stugor jag där står panna på Och värmer på pensionscafé en timme minst eller två tand ska stämmas upp och jag ska få madopp Ma tuttelser är knappt jag orkar gå ta gammel kveld om forje forslager må ni tro. Ødde ever er vau og o, e mjølklik vidende varens tur mon tro. Men tokke få en lampre der ta meg godan ro. På Getorget står Kallulma, käppen till salut. Du har väl medicinen för nu så är det slut Så tippite i rad och äger gubben glad Ejällan åt det tusingar dem står på lut Och korvbitnan smocker till Söderbergs affär Där knåpen själv skroderar och frågar mig Säg när ska du lära dig och med Är musiker som jag är Det spör då är det samma kajegär så får man sina kängor med glimt i ögon i som en stor familj alle vi Som har samma lantbreväreri Så jag, jag känner mig som toppen som sitter mitt uppe Ja, jag, jag känner mig som toppen som sitter mitt uppe När sol solen sjunkit ner bak i skogens bryn och sommarnattens skuggor falla. Då gångar vi till dans där hemma ute i byn och glädjen den står högt i skyn. Då mötte jag den flickan kärleksvarm och rar som lovade att evigt bliva min egen hjärtevän i livet livets alla dagar Du sköna till så underbar Det är doft ifrån violer Det är klang ifrån fioler I sommarnattens tjusning med dess poesi Jag hör min hembygds melodi Men åren de försvinna, ungdomstiden flyr Ej mer vi gå till dans på logen Men ännu varje år när våren åter gryr Till hemmets bygg min tanke styr Det är då sommarnattens tjusning med dess poesi Jag hör min hembygds melodi Stimbrock och Maluku och dåret under Siogukku här är namnet på en tokanpjäs som om man vill kan sätta en tokanfräs och är bråka utan lucku så finns det sprunn för gucku för perre vattnet ska ränna så ibland är följd för det som vi har fått den men örenne är och örenne vi så ska du vara glad i tiden så länge en kan, så länge en vill, så länge en kommer irnen och om det skulle vara att det skulle väl stå så sändes en annan virri Både där du vill och inte vill men här i minna vinner firri Gucku Är en namnet på en tokanpjäs som om man vill kan sätta en tokanfräs och är bracka utan lucku så finns det sprunn för gucku för färre vattnet ska ränna så ibland är för, för det som vi har fått nu. men örenne är och är vi så ska du vara glad i tiden Så länge han kan, så länge han vill, så länge en kommer och irnen skulle vara att det skulle Bergstads och sen Savannavirri Både där du vill och inte vill men är det in minna vill nu firri Om jag idag råkat äga poeternas fantasi 634 252 1 634 252 1 Dela och sprid vår adress sverigekanalen.com på Twitter och Facebook och andra sociala medier. Tipsa dina kompisar. Skicka e-post med en länk till sverigekanalen.com eller på Twitter kan ni också lägga ut sverigekanalen.com och besök sverigekanalen.com. Det är nu 38 000 besökare och lyssnare från hela världen. Vi finns också på gallerhornet.tk och gallerhornet1.tk. Dygnet runt kan du höra Sverigekanalens webbradio från Dalarna och Långshyttan. Kvällstid har vi också schemalagda program. Besök kortadressen korta.nu snedstreck veckans program. Korta.nu snedstreck veckans program. På Skype hittar du oss då heter vi Sverigekanalen. Vi kör live varje lördag 16.00. Från 17.00 kan du vissa lördagar medverka på Skype på Sverigekanalen. Och ibland också via telefonnummer 0225 60 143 som sagt var, på Twitter finns vi också. och Där heter vi Sverigekanalen. Sverigekanalens webbradio från Dalarna och Långsuttan. Du är svensk, du är stolt! Ingenting kan stå för dig! Du vägrar följa någon Samhället hatar dig! För du vågar resa dig, du vill ta tillbaks ditt land, du vill ha hög! Folket säger du har fel Hets på folkgrupp, du har fel Men får man inte älska sitt land Du ska vara rädd för att komma någon vart stolt Ingenting kan stoppa dig Du vägrar följa någon trend Samhället hatar dig För du vågar resa dig Du vill ta tillbaks ditt att du vill ha hem Luft. 13, 13 och 30. Sjutton, tretton och fyrtio. Uh, ja, det har varit en väldig massa musik här. Och vi hörde Fröken Ur. Och vi har den 11 april 2015 då Sverigekanalens webbradio här från eh, syd, syd, sydöstra Dalarna och Långsuttan. Och ansvarig utgivare Gunnar Andersson har vi här. 11 eh, april 2015 och varje lördag klockan 16 har vi en direkt streaming sändning över webbradion Sverigekanalen. Och eh, jag går ju på tabletter här mot allergin. Jag kan konstatera i alla fall att Radio SD klockan 14 inte hade någon sändning och inte heller Radio Frekventa. Med våran gamla skröpliga tekniker. Utan det låter så här. Jag tror ju att eh, det har hänt någonting med våran gamla tekniker. Eh, det kan väl knappast vara några tekniska problem utan eh, han har väl troligtvis eh, hamnat på sjukhus igen. Det blir sämre och sämre med den här gamla tekniken som vi hade nere i Stockholm. Vi får se om vi kan få veta vad som har hänt honom sen. Han kanske är inlagd på sjukhus igen faktiskt. Jag var ute senast igår, men jag var ute i alla fall i veckan här med en diktafon och pratade också. Det blåste rätt hårt kan man säga. Kepsen, min Sverigekeps flög iväg faktiskt. Jag fick springa i kapten på Hinsyttervägen. Jag kom i alla fall runt några kilometer och det finns fortfarande snö kvar. Och det är ruskigt eh, iskalla vindar faktiskt. Så att eh, det måste bli betydligt varmare väder. Men som sagt, har vi får återkomma vad som har hänt våran gamle tekniker. För det var inget program från Radio SD och Radio Frekventa på Gärdarhornets gamla sändningstid på Stockholms närradio 88 MHz verkar vara helt inställt också. Så han ligger väl kanske på sjukhus igen. Så att, eh, kom ihåg det varje lördag klockan 16. Jag har inte hört någonting från Karlstad heller. Jag tänkte... Eh, Radio Länsman ska ju numera egentligen vara på söndagar. Men tydligen så är det lite ändringar här igen och nu har de gjort ett program här på lördagen med eh, en kvinna från Somalia som inte heter Mona Walter men av säkerhetsskäl så kallar hon sig för Mona Walter. Det finns alltså muslimer i Sverige som vill döda henne, skära halsen av henne. Tyvärr är det så. Hon finns på Facebook också. Eh, här har då Radio Länsman gjort en intervju som har publicerats idag på lördagen. Som länsman vill att vi ska dela och sånt och det gör vi gärna. Vi har också intervju med eh, Syriens president här. Och vi har eh, Libertarian Realist, Race and Crime. Vi har eh, Raid Lance Rosenthal, Black and White Violence Facts. Som vi tänker lägga ut, lägga ut här. Jag kan inte sitta och läsa upp texter här för jag har gru, grus i mina ögon. Eh, jag köpte de här bill, billigaste tabletterna för 49 kronor. De dyraste kostar 150. Om vi skulle ta och börja med ungefär en timme, lite drygt, med Radio Länsmans publicerade program idag på lördagen den 11 april. En intervju med Mona Walter. Jag har ju frågat henne också om hon ville medverka på Sverigekanalen. Men det kommer hon ju göra nu via Radio Länsman. Eh, förhoppningsvis kommer vi ha två nya eh, gäster också, medarbetare. Det är Daniel Spansk som tidigare var invald i Nykvarns kommun som kommunfullmäktige för det nedlagda Nationaldemokraterna som säger sig vilja kunna medverka här på Sverigekanalens webbradio samt den person som driver en blogg som länkar snyggt med eh, Dalarnas eh, landskapsvapen, som här korslagda pilarna eh, som länkar till oss nu och som också kan tänkas som medverkan. nämligen bloggen crimesweden.blogspot.se Tänk på att ni kan få en gratis domän som ni kan förlänga också i 12 månader gratis på adressen dot.tk så ni kommer alltså få domänadressen .tk på slutet om ni har långa adresser. Eller så kan man gå använda korta punkt nu. Sverigekanalen.com har passerat 40 000 besökare. Och mars månad var eh, eh nästan 6 000 besökare. Alltså mer än 40 000 besökare. Det har passerats för länge sedan nu på Sverigekanalen.com dela och sprid den adressen via e-post, sms, Facebook, Twitter. Så sprid adressen sverigekanalen.com och det är kulturföreningen Jallerhornet som har funnits nu eh, ända sedan 1980-talet. Fast vi hette då Patriotiska kultur- och musikföreningen. Vi sände närradio i Stockholm i 26 år. Uh, Plusgirokontot är 634 252-1. Ni hittar informationer på sverigekanalen.com. Där finns också kontaktformulär och sånt så att ni kan kontakta oss. E-post till oss är sverigekanalen snabela sverige.nu. Om ni vill medverka eller ha synpunkter, sverigekanalen snabela sverige.nu. Mobilsvar dygnet runt samt sms 0769 37 37 06. 0769 37 37 06. Och vissa tider har vi en röstbrevlåda också på 0225 60 143. 0225 60 143. Uh, ja, Jallerhornet.tk och jallerhornet 1tk uh, eh, jobbar, jobbar ganska hårt med de här bloggarna och hemsidan också och uppdaterar och så. Så dela och sprid adressen. På Twitter finns också Sverigekanalen. Om ni vill kom komma i kontakt med Sverigekanalen på Twitter så heter vi just Sverigekanalen. Har ni Skype så kan ni söka och skicka vänförfrågan till oss på sök då på Sverigekanalen på Skype. Om ni vill medverka här ska vi ta och spela upp ett nytt program som har kommit redan idag på lördagen med roger Länsman som intervjuar den här kvinnan Mona Walter som eh, verkligen en tjusig dam även fast hon inte är vit. Eh, ska vi se här. Eh, idag på lördagen så har Roddy Länsman publicerat en intervju eh, som är lite drygt en timme med henne. Om vi tar börja med den. Jag går alltså på allergitabletter här. Roddy Länsman har intervjuat ex-muslimen Mona Walter och hon heter alltså inte så men eftersom hon är hotad till livet av muslimer i Sverige som vill skära halsen av henne. Eh, och hon har alltså mött muslimer på gatan som säger att de med stor glädje skulle vilja skära halsen av henne. Så att hon har skyddat boende och skyddas av säkerhetspolisen. Hon har larm och liknande. Hon har alltså eh, hon har fått en helt ny identitet. Hon bor på hemlig ort. Hon finns på Facebook också. Vi ska lyssna på ska vi lyssna på, lyssna på eh, intervjun här, en lite drygt en timme. Kommer Radio Länsmans program, intervju med ex-muslimen Mona Walter. De finns också på Youtube. Du lyssnar på RLM, samhällslivets poppradio. Du har hittat till rlm.nu och ska nu få ta del av veckans intervju. Idag har vi med oss en kvinna som har sitt ursprung i Somalia och var tidigare i sitt liv då muslim. Men en vacker dag så bestämde hon sig alltså för att lämna den här fredens religion som vissa kallar islam. Men hur fredligt behandlad blev hon egentligen när hon bytte ut Koranen mot Bibeln? Det och mycket annat ska vi ta reda på i detta program. Jag säger välkommen till Mona Walter. Tack! Och med på tråden är även Ingrid Karlqvist och Konrad. Välkomna! Tack så mycket och hej Mona. Hej. Ja, och för att vi ska få en lite mer klar bild över dig Mona och, och, allt som har hänt då så tänkte jag att vi inte börjar vid det här nutida hat som du då möter när du har lämnat den här klubben som man inte får lämna. Vi börjar istället från början eh, i Somalia där du växte upp då eh, som muslim. Och om vi ser på Sverige nu 2015 så ser vi ju en enorm skillnad från hur Sverige var för sig 40-50 år sedan. Och jag tänkte undra om det finns någon likheter om vi då tittar på Somalia, om dagens Somalia, är det annorlunda från säg 50 år sedan då hur det såg ut i Somalia då, och på vilket sätt? Det är inte samma alls. Den Somalia min mamma född och växte upp och den Somalia jag född växte upp existerar inte idag längre. Berätta. Du vet, vi hade ju socialistisk diktatur från 69 till eh, 91. Eh, han hette Siad Barre, han eh, stöttat då från makten 91. Och sen vi har haft en massa problem. Vi hade krig med, ja, mellan olika klaner. Sen kom ännu under en makt. Eh, det kom islam. Somalia blev islamiserat. I Somalia vi, ja, vi hade ju inte religion överhuvudtaget. Det fanns inte. Och sen, jag hade inga problem med, med, religionen. Såg du dig som religiös här innan, innan övertagandet om man säger så? Du sa att religion inte spelar så stor roll i Somalia då, men, men trodde du på Gud då om man säger så? Eller kom det först senare? Eh, ja, jag trodde på Gud. Vi, ja. vi trodde på Gud såklart. Men vi mm. hade inte Eh, vi trodde en annan gud. Vi trodde alla människors lika värde. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, vi var ju goda människor. Vi hade ju minoritet katoliker i Somalia. Vi har ju hinduer som har levt i Somalia fem generationer. Eh, mm. vi hade inte problem med, med religionen överhuvudtaget. Ingen frågade vad, jag har för religion? Och jag trodde mm. inte heller vad andra hade för religion. Det, alltså det är ju mycket intressant Mona. Menar du, alltså skulle man kunna tolka det så som att det var bättre under den socialistiska diktaturen än vad det är i Somalia nu? Ja det är klart, det är klart ja. för du vet nu när jag visar, jag visar ju svenskarna och jag visar de eh, unga mus, eh, somaliska muslimer nu Eh, bilder från Somalia, dåtida Somalia, den tiden, alltså Somalia var socialistiskt där kvinnor klädde sig som de ville, som västerlänning eller somaliska traditioner. Vi har något som heter guntino, den är nästan halvnaken. Det var ju så man klädde sig, det var så min mormor och eh, hennes mamma klädde sig. Vi hade ingen problem. Ingen sa, ingen liksom, det var ju så livet det var ju normalt. Och hur var det med, med kvinnors rättigheter? Fick kvinnor göra allting som män fick göra och så vidare? Jo, allt, allt. Eh, eh, vi har ju lärare, kvinnor var lärare på universitetet. Om man tittar tillbaka på gamla filmer så ser man eh, kvinnor som var lärare på universitetet. Vi har pilot, vi har kvinna i Somalia som eh, flyger den här värsta striks eh, Ja, just det. Ja. I, I Somalia, vi har ju soldater, kvinnor kvinnliga soldater, de fick göra lumpen om man säger så. Ja, vi hade ju inget, vi hade kvinnlig minister också på 80-talet. Alla känner till, somalierna vet. Då tänker man bara hela tiden att man får ju alltid höra det här att det är den vite hemske mannen som håller tillbaks ja, Somalia och så vidare. Det, det är allt är vårt fel. Men men det verkar inte som att det var riktigt den vite mannen här utan det verkar som att islam hade ett ganska stort finger med i det här spelet. Ja, och det har blivit jättefort. Du vet al-Shabaab, de har ju gjort sharia-lagar under 2005 i Mogadishu. Eh, första gången i Somalias liv en liten flicka stenades till döds i Somalia. Fy fan. Ja, ja unga eh, pojkar blir av med armen och, och foten mm. till exempel. Eh, de körde in den här sharia-lagen. Mhm. De ville att vi skulle leva enligt Koranen. Var det det du flydde från Mona? Eller var, varför kom du till Sverige och när kom du? Ja men det var ju inbördeskriget. Jag flydde inte från islam utan jag flydde ifrån inbördeskrig. Eh, Siad Barre, alla hade, de har kommit överens att Siad Barre måste gå. De vill mm. ha demokrati, folk vill ha demokrati men istället fick de eh, islam. Istället fick de sharia-lagar. Det kom ännu under en makt än diktaturen. Ja men Mona, eh, du, du flydde ju där. Kan du berätta lite om, om så mycket du minns om, om beslutet att fly och hur det var att ta sig till Sverige och så vidare? Jo men jag har ju som alla andra som har, du vet du kan inte fly om du inte har pengar. Nej. Eh, så jag, ja, vi bara bestämde att vi skulle fly. Mm. Fly. Jag flydde till Etiopien sen till eh, Sudan, sen till Ryssland, sen till Sverige. Mm. Och varför kommer man till just Sverige? För att eh, det var ju, du vet du bara köper biljetten mm. dit det är lättare att åka. Om du, en, om du hittar en smugglare till Amerika så åker du i Amerika, det är bara möjligheten. Ja, okay. ja, just, just. Men, Men visste du någonting om Sverige? Ja, Eh, ja, jag visste eh, om i Sverige att det är Abbas land och allt <laughs> Det var det jag visste men jag, liksom, jag har inte planerat att komma till Sverige överhuvudtaget. Nej, utan man, man, man åker dit man har möjlighet helt enkelt. Ja, inte du smugglade till ehm, ja, Australien så åker du dit. Mm. Men eh, som jag fattar det då, så det tog ju inte speciellt lång för tid för dig då efter när du kom hit då eh, innan dina somaliska landsmän då övertalade dig att eh, jag börjar gå till moskén här i Sverige och så. Kan du berätta hur du upplevde de här besöken? Jo, det var ju hemskt. Och jag tänkte, oj då. För jag, jag visste ingenting. Somalia, kvinnor går inte till moskén. Vi gjorde inte det. Det var bara gamla gubbar som gick till moskén. <laughs> Och eh, enda gången jag har sett en imam var det när giftermål, bröllop, begravning, dop. Imamen kom, han fick betalt, han gjorde det han skulle göra och sen var det hej då. Mm. Jag fick aldrig se honom mer. Ungefär som präster här då för oss. Ja, jag tänkte med det. Det är väl ungefär så ofta man ser mm. en svensk präst. Ja. Mm. ja, så vi hade, ingen, vi hade ingen eh, koppling till moské som vi gjorde här. Men här var det att alla gick till moské. Eh, man skulle lära sig Koranen. Eh, jag visste ingenting heller om Koranen. Man skulle lära sig hadiserna. Ja, det var ju sån eh, hård kontroll. att Alla skulle vara ärbara muslimska kvinnor. Och, Hur kändes det för dig mm. då? Ja, det var jättejobbigt. Det var jättejobbigt för jag vill ju leva mitt liv som jag gjorde där hemma. Jag menar, i Mogadishu vi har ju biografer, det finns ju nattklubbar. Livet var ju, livet var underbart i Somalia. Så vi förlorar ju många kvinnor, de förlorar ju allt för att när vi kom till förorten, eh, där finns ju redan eh, sädpoliser mm. eh, som säger till. Du vet, de gick runt och stoppade oss eh, Eh, hindrar oss att komma in i väl, eh, diskotek. Vi hade ju olika diskotek. Du vet Somalia, vi älskar ju musik. Mm. Eh, och det var ju haram att gå dit. Så de stod oftast där, eh, två, tre personer. Nej, du får inte gå in. Du hamnar i helvete. Allah kommer bränna dig i helvete. Mm. Eh, man skulle inte heller umgås med, med svenskarna för att eh, det var ju haram. Just det. Varför det? Kan du förklara? Varför är det haram att umgås med svenskar? I Sverige. Ja, i Sverige. Och det är det som är så himla konstigt. att Hemma i Somalia, då hade vi ju italienare till grann och eh, hinduer och alla möjliga människor, svarta och vita, spelar ingen roll. Men här var ju nej, här skulle vi göra det för att jag visste inte från början varför. Jag blev så chockad och till ni är helt dum i huvudet. Mm eh, vad är det mer? Men sen, det var ju när jag började läsa Koranen, då såg jag att eh, du skulle icke ta vänner till judar och kristna till exempel. Mm. Där tänkte jag, aha, det är ju enligt Koranen. Det är ju enligt Koranen vi ska leva här i Sverige. Vi, vi tillhör eh, vi tillhör Allahs lag enligt imamen. Vi skulle leva under Allahs lag. Vi skulle inte blandas in med kafirsamhället. Eh, vi skulle läsa Eh, ta kunskap bara. Gå till deras skolor och, och bara det liksom, inget mer. Och ta pengarna, antar jag? Ja, det, det är möjligt. Det är alltså, ja precis. <laughs> Den som, ja, nödvändiga för att du ska mm. överleva här. Mm, mm. Mm. Är det inte till och med så Mona att det står i Koranen eller haditen eller vad det nu är att <clears throat> om du tar vantrogna som vänner så kommer du inte till paradiset utan då kommer du till helvetet? Ja, det är klart. Det är klart. Och hur många, hur många muslimer är beredda att chansa på det? Mm. Oh ja, många blir ju manipulerat. Folk blir manipulerat. De vet inte, du blir rädd, du är ensam, du vill ha din familj, du vill ha dina vänner. Du vill ha gemenskapet. Mm, precis. Men för mig, jag såg ingen, jag hade ingen gemenskap med dessa människor. Nej. Jag hade ingenting, det är därför jag flydde. Mm. Men det är ju det som är så, så intressant Mona med det du säger. Det är ju att svenska politiker är ju förtvivlade över att integrationen fungerar så dåligt. om man lägger av massor med pengar på integration. Men om de man tänker sig att man ska integrera inte vill integreras, inte får Precis. integreras. Kommer till helvetet om de Kommer till helvetet om de mm. integreras. Mm. Då, då, spelar det ingen roll hur många miljoner vi lägger på integrationsprojekt. Nej, det hjälper inte. Problemet är så här att eh, om du tillhör religionen islam. Det är så här, islam är ett lag. Det är sharia-lag, det är Allahs lag. Och denna lag förbjuder en muslim att eh, integrera in till kafirsamhället. Jag menar till exempel om du kollar, om du kollar Koranen 3.28 där, där står ju svart och vitt och mm. massa andra koranverser som uppmanar muslimer att inte integrera. Eh, om du inte är tvungen, för du vet det finns ett begrepp i islam som heter darura. Yeah. Darur är så här, om du är tvungen, eh, då kan du upphäva den här text och lag, lagen. Mm. Många av dem kan det faktiskt. För att, och jag önskar att politikerna skulle studera eh, islamiska böckerna mm. och mm. läsa vad som stod där istället för att lyssna och ringa bästa, nästa bästa imam. Mm. Mm. För då, då, då ser man att det stod där, till exempel nu, det var ju massa tjafs om slöja nu att eh, Eh, det var ju kvinnor som inte... Får jag sticka in och fråga dig eh, på slöjan? Jag tänkte just fråga om det. Alltså den, vid den där tidpunkten då eh, när du kom och så vidare så kände du dig tvungen att bära slöja i Sverige och jag vet inte om det var det du var inne på men du kan väl även förklara vad slöjan står för och, mm. och, och liksom mm. varför muslimska kvinnor börjar bära den? Mm. Det är ju så här att när jag kom till Sverige det var ju, det måste. Det var, det var ju ett måste för alla kvinnor. Fick du reda på det här direkt om man säger så? Eller tog det ett Jo, jag såg på en gång för att eh, eh, lägenheten där jag kom, första dagen jag kom, eh, lägenheten i, i Hisingen mm. eh, hos min svägerska. Mm. Då märkte jag på en gång hur hon var. Hon var helt täckt. Eh, hennes eh, lägenhet var dekorerad med Koranen. Hon hade klocka som sån här, en klocka som ropade fem gånger om dagen Allahu akbar, Allahu akbar, man skulle be. Mm. Eh, jag såg ju på en gång, jag såg ju alla på en gång och det var inte så mycket på den tiden, det var så en liten grupp och det fanns en annan somalisk grupp som jag tillhörde lite senare. Mm. Eh, vi blev två grupper, de somaliska som vill ha eh, vi var väldigt nationalistiska. Vi klädde oss somaliska, vi tog på oss den här guntino, gick ut och dansade. Bara fortsatte livet som det var Somalia. Mm. Och vi hade den andra gruppen vi brukar kalla Akhwani Muslimin. Eh, det betyder eh, muslimska syskon. Eh, och de här muslimska brödskapet då, de diskriminerar oss andra somalier. som inte, vill, som inte vill klä sig islamisk. De vet, de kommer fram och säger du hamnar i helvete. Allah säger så här och se i Koranen. Och direkt kunde de citera Koran och Hadith. Eh, jag bråkade med en av de här tjejerna som ville att jag skulle bära. Och jag frågade henne, nej det stod inte någonstans i Koranen att jag ska täcka mig. Och hon drog fram Koranen och bevisade mig fel. Då citerar hon Koranen 2431 359. Förstår du? Och, vad står där med? Ja, precis. ja, jo, det stod där till exempel hem jag kan läsa är ju att eh, kvinnor som inte eh, du måste klä dig respektabelt. Och de som inte gör det, vad, vad blir det konsekvensen om jag inte gör det? Om jag inte täcker mig? Det står så här för att du ska und, undkomma Eh, så du, så du, blir, du slipper och inte ofredat alltså. Mm, ja, precis. Alltså du slipper att bli våldtagen, är det det ja. det menas? Ja, precis. Ofredat. Alltså en muslimsk kvinna ska ju klä sig respektabelt och de här koranverserna, till exempel eh, 24-31 säger ju att hur du ska klä dig. Men man tar hjälp av hadiserna och tittar där, hur kom den här, de här koranverserna och varför de kom överhuvudtaget. Och mm. när jag läste hadiserna, det är så här att det är inte Allah som sa det, den här koranversen först och det var inte Muhammed. Men det var ju Muhammeds bästa vän Umar. Mm. Äh, ja, Umar såg ju att de här eh, arabiska kasanoverna trakasserade muslimska kvinnor när de gick ut och skulle gå på toa lite utanför huset då på den mm. tiden. Mm. Uh, och så sa han då, ja oh, Mehmet, eh, kan du tänka dig att de muslimska kvinnorna täcker sig och, och, och liksom, ja, täcker sig? Så vi kan skilja, alltså det är ett sätt att skilja muslimska kvinnor från den icke-muslimska kvinnor. Mm. Mm. Uh, jo, och sen eh, alla håller med Umar och komma med de här refrängverserna att kvinnor måste täcka sig. Och problemet var, ju, det var ju en dilemma på den tiden, du vet de här slaverinnor var ju männens ägodelar. Mm. Eh, de här otrogna kvinnor som man har rånat från krig, de var klädda alltså upp till, eh, eh, bara på midjan och ner för knäna. Aha, okay. och, och därför var det att du, du får inte våldta en muslimsk kvinna såklart. Mm. Så de vill bara liksom sätta en etikett mm, på mm, kvinnor och se vilka man kan ofreda och kan våldta och utnyttja och vilka du inte kan ofreda. Så kan man, alltså kan man säga så här Mona, <clears throat> att den här våldtäktsvågen som Sverige upplever att det är ju ingen, det är ju väldigt ofta det är muslimska män som våldtar icke-muslimska kvinnor. Menar du att de här muslimska männen faktiskt finner stöd för det i Koranen? Ja, det är klart. Det är klart. För att eh, du vet om jag eh, du ser nu Afghanistan eller Pakistan eller Iran, kvinnor blir straffade efter de har blivit våldtagna. Mm. mm. Och varför? Det är så här att skilj dig själv. För det första, en kvinna enligt Islam, en kvinna får inte gå ut utan det som kallas mahram. Mahram betyder ju en släkting med en, man som jag inte kan gifta med. Min bror, min farbror eller min svärfar eh, eller min pappa. Jag får gå ut med dem. Mm, mm. Jag får inte vistas ensam utanför. Eh, och sen jag får täcka mig och visa att jag är ärbar kvinna. Annars jag är inte ärbar kvinna. Det är därför kvinnor blir ofredade. Eh, så den här slöjan är fruktansvärt. Alltså hur Eh, jag förstår inte vissa feminister som försvarar kvinnans rättighet och bär slöja när man inte vet hur slöjan kom till. Nej, nej. Det är förskräckligt. Mm. Men så småningom här då så satte du ju ändå ner foten och kände att det räcker nu. Du lämnade islam i backspegeln, blev ateist och sen konverterade du då till kristendomen. Vad var det som var droppen som verkligen fick dig att, nej nu lämnar jag det här? Det var ju, ju mer kunskap eh, jag fick desto värre det blir för mig. Alltså ibland jag levde ju så här äh, dubbelliv. Mm. Mm. Eh, jag låtsades vara muslim, jag hängde med. Eh, men jag sa nej ändå till slöjan och sådär. Jag testade ett tag men det gick inte. Eh, så när jag läste Koranen, när jag läste Hadisen, när jag läste allt sånt där och sen såg jag också imamerna i moskén hur de predikade att, ja, en, han predikade ju att man skulle hämta hit så många eh, familjemeddelanden som möjligt. Eh, vi skulle lära dem eh, Koranen. Eh, de ska ta över här i Sverige och så vidare. Ja, de ska införa Allahs lag. Mm. Mm. Eh, det var så mycket hat. Det var så mycket hat mot den eh, islam, det, svenska samhället. Det var så mycket hat mot västerländens ideologi mot demokrati. Alltså, jag får bara fråga en sak här. Finns det överhuvudtaget ingen tacksamhet mot Sverige som har tagit emot de här människorna? Är man inte alls glad över att Sverige har gett dem denna möjligheten? Eh, ja, vissa är det, men inte de eh, äkta muslimerna. Inte mm. äkta muslimerna för att eh, det är så här att det är Allah som tvingar kafiren för oss muslimer. Så var det. Mm. Det, är ingen, finns ingen tacksamhet för att du ska inte vara tacksam mot kafiran för det är ju Allah, det är ju Gud som har gjort det här för dig. Mm. Det är mm. inte för att de älskar dig. Till och med han var väldigt tydlig med att eh, de vill ha bara era barnbarn. De vill ha era barnbarn, eh, att era barnbarn ska bli kafirar mm. eh, och därför de är snälla. Ja, just det. Okay. Ska vi bara säga snabbt om det nu finns lyssnare som inte förstår vad kafirer är. Men det är alltså icke-muslimer, så kallade vantrogna. Mm. Mm. Så man kan helt enkelt säga så här Mona, för, för en, en rättroende muslim så är jag då som ateistisk svensk kristen, jag är, alltså, jag är mindre värd som människa helt enkelt, kan man säga så? Jo, jo, för det, du, du är inte människa och du vet det. Nej, inte ens det. <laughs> Ja, du är inte människa, du är, du är vidrig, eh, äcklig okay. hund. Alltså, det är, hund är bättre. Okej, okay. <laughs> ja. det tycker jag är lite hårt. Men okej. Okay. Ja, men, det, men det är verkligen så. För du vet, muslim, de, de riktigt troende muslimer, de tittar ner inte bara kaféer utan de tittar ner på de här muslimerna som är namn på muslim. För du vet, majoritet av muslimer är bara namn i muslim som i Sverige är kristen. Ja. På namn. Så de tittar, jag menar jag var muslim, men de tittar mig när? De tittar och spottade ju på mig. Eh, och det, jag menar, ingenting de sa var påhittat eller fanatisk men de hade alltid kunnat dra fram en koranvers eller hadith. Mm. De gick alltså bokstavligen efter Koranen. Ja, nu var det jag som eh, tog in oss på ett sidospår. Så jo, vi nej, tillbaka men... till länsmans fråga om vad var det som fick dig att till sist lämna? Det är det här hatet, att man ska hata alla andra. Det, mm. det strider mot, mot egen moral. Mm. Mm. Eh, jag menar, hur ska jag kunna tillhöra en gud som säger ja, men vi muslimer är bästa människor som finns medan andra människor är vidriga varelser. Till mm. exempel nu kan du kolla 3.110 i Koranen. Där står ju muslimer är bästa människor som finns. Vi pratar om rasism nu. Mm. Det är bästa människorna som finns. Medan eh, de här icke-muslimerna är vidrigaste som finns. Det kan du, kan du kolla 986 i Koranen om du har Koranen slå Och, och, bara för att förtydliga då också just det här med hundgrejen för de som inte vet så hund inom islam är ju inte direkt så högt stående det är ju inte som nej, här, nej, här det är en smutsig människa men ändå hunden är, är, är djur förstår du? Ja, just det. Jo, hunden är djur och det är accepterat då men du du är värre för du är människa men som, att... neker, som neker den eh, sanna religionen. Du vet, islam är ju den sista slutliga sanningen, sanna religionen. De som nekar, man ska strida mot dem, man ska kriga mot dem. Först du ska vara snäll och vänligt och dra in dem till islam. Mm. Eh, går du inte det med frivilligt så är det med svärdet. Och då ska vi också veta att judar och kristna är ju ändå lite bättre i muslimers ögon. Alltså vi kallas ju bokens folk. Men ja. om du talar om hinduer och buddister Artister, och ateister. Det är, ju, det är ju så lågt så att eh, det går inte att tala om. Nej, men de finns inte. De, de finns inte. De är ju äckliga. Men judar, du vet bokarnas folk. Du vet vad man ska göra med bokarnas folk. De har ju lite privilege där. Mm. Eh, bokarnas folk kan ju leva som demisar. Demis, ja just det. Mm. Ja. Alltså de här tredjeklassamhället, alltså de ska, eh, de har inte samma rättigheter som muslimer. För att kunna få samma rättigheter, det kräver att vara muslim, att du ska vara jämlikt. För eh, till exempel profeten Muhammed, han sa eh, blodet av en muslim och icke-muslim är inte lika värt. Det är mm. autentiska hadiser. Eh, för att om en, jud, om en muslim dödar en jude eller en kristen, denna muslimska man, han kommer inte bli dödad. Eh, det är inget brott. Nej, det är inget brott. Jag menar, det är ju rättfärdigt att döda till exempel judar eller kristna. Man kan också döda en muslim för att han har eh, sagt av sig sin tro. Mm. Eller han har begått äktenskapsbrott. Du vet eh, Muhammed sa i tre skäl kan du döda en muslim. Tre skäl. Eh, första är det när en muslim säger av sig sin religion mm. och, och lämnar islam. Den andra är att han har sex utanför äktenskap om han har varit giftig tidigare. Jaha, okej. Okay. Och gått äktenskapsbrott. Då kan man stena den till döds. Även män alltså? Ja, även män. Jaha, man ska stena. Men jag har inte sett i Iran många män som blir stenade. Oftast det är kvinnor. Ja, men man ska väl ha, vad är det, fyra vittnen va? Fyra manliga vittnen som kan då vittna att man har varit otrogen. Eller hur det nu funkar. Ja, ja, ja, ja. Jag menar, men sen är det att du kan också eh, döda den här personen. Eh, alltså du, man, kan ju, man kan ju döda, det finns anledning att döda. Mm. Om du dödar till exempel någon, den tredje då, du dödar någon utan anledning, en människa utan mm. anledning. Mm. Och anledningen kan, vad kan det vara då? Vad är det anledningen nu att muslimer vill mm. döda mig? Jag har lämnat islam. Ja precis, var du medveten om detta när du lämnade islam, att det är förenat med dödsstraff? Ja, jag visste det. Alltså du visste det? Ja. Mm. Men, vad hände? Men, du... ja, det är väl det jag tänkte komma till nu. Alltså, just hur reaktionerna blev när du vände dig från islam. Kan du berätta lite om vad som hände då? Oj, oh, ja, de blev arga. Det var ju hemskt. Eh, och det är så här att det är många som faktiskt lämnat islam men de säger inte det enligt den, alltså, den här, eh, vad säger man, muslimska samhället. Det är många som är artister, många som är agnatiker men de säger inte, de går inte ut och säger det. För familjen säger du får hålla den tyst. Mm. Säger ingenting. Men när du går ut och säger jag har lämnat, nu är jag kristen. Du blir trakasserad och sådär. Och familjer och många man, jag kan, ja, du kan bli dödad och bla bla. Det är mycket hot. Mm. Men det är ännu värre den som går ut och kritiserar. Mm. Dessutom kritiserar. Mm. mm. Som du gör. Mm. Ja. Men, men alltså många, om man säger <laughs> väldigt många, skulle ju mer eller mindre gå under jorden om de skulle få utstå lika många hot som du har fått utstå. Kan du berätta lite om vad, vad hoten har, mot dig då har lett till? Ja, jag lever under skyddade personuppgifter idag. Mm. Kan, jag har fått flytta. Ja, jag fick lämna det område jag har bott i 20 år i Västra Götaland. Kan du leva ett normalt liv överhuvudtaget tycker du? Nej, inte så länge jag eh, citerar Koranen. Då, så, då är ju den stora frågan, varför gör du det Mona? Precis. Fast du vet att du kan bli dödad, varför gör du det? Ja men jag måste för mina barnbarns skull. Jag, jag måste göra det för att frihet kostar. Mm. Frihet kostar. Tänk kvinnor hur de fick eh, rösträttigheter, hur man fick demokrati och yttrandefrihet, religionfrihet. Vi har inte bara fått det utan det kostade människors blod. Ja. Det kostar, så vi måste, vill vi, ha, vill vi, vill vi behålla vår demokrati och yttrandefrihet, vi måste kämpa för det. Mm. Även om det kostar mitt liv så jag är beredd att göra det. Ja. Jag, jag vill inte att mina barnbarn ska leva under sharia och jag, jag vill inte det. Nej. Mm. Och jag tänkte bara göra det ännu tydligare här då för, för skeptiska lyssnare då som tror att ja, men det är bara vita icke-muslimer som kan vara rasister. Då tänkte jag ta upp ett citat här och eh, jag, ska säga, jag ber om ursäkt att jag säger det här Mona. Ja, men och, och, ja, jag, jag är jätteglad att du gör ja, det. Ja, nej, men bara så att folk får höra. Och det här är ett, nu ska jag säga det väldigt tydligt, det här är ett citat. Jag citerar. Jävla negerfitta. Ska jag polisanmäla dig eller? Jag lovar dig om du fortsätter prata skit om muslimer, jag kommer slå skiten ur dig. Vad fan har hänt med dig? Har du bajsat upp och ner? Är det därför du är brun? Fy fan för dig, fuck you. Slut citat. Alltså det här, det här är ju någonting jag har hört från flera håll just det här att till exempel arabiska muslimer eh, ja inte bara då, men, ja, men de mer eller mindre hatar svarta och, och även då svarta muslimer att de, de, har något emot dem och så varför, hur kommer det sig? Ja men du vet islam, man, man tror, många hör islam så tror man ja oh, men du vet det är ja, det är föräldrarnas religion och sådär men islam i själva verket är ju rasistisk och fascistisk ideologi. Om man läser eh, vad som stod, nu jag säger inte att alla muslimer är, men om man läser deras texter så ser man att det är verkligen människofientlig ideologi. Och de här muslimer som växer upp med Koranen, de får denna eh, kunskap. Och sen är det så här, araber hatar svarta, för svarta fortfarande är slavar i Saudiarabien. Du vet, det var slaveri redan 60, alltså så sent som 60-talet, min ja, ursäkta. Så sent som 60-talet, västvärlden har pressat att de skulle avskaffa det. 62 gjorde de offentligt, nej vi har avskaffat. Men än idag finns ju slavar, de säger, när de ser en svart man eller kvinna så säger de ja abd. Det betyder neger, mm. abd. Och då hjälper det alltså inte hur rättroende muslimerna är. Det spelar ingen roll, det är någonting att göra med färgen. Du förstår, Mohammed, jag läste en massa hadiser som kränker svarta människor. Jaha, i Koranen alltså? Ja, i, i, alltså hadiser av Mohammed. Du vet, ja, hadiser, det Mohammed mm. sa och Mohammed gjorde och så vidare. Ja, det här autentiska. Där Mohammed säger, en svartsman hjärta är lika vidrigt som en åsna. Alltså, Jaha, alltså det är så pass invecklat? Ja, och sen han sa ju svarta eh, du vet han kallade ju massa hemskheter. Det var ju en islavmän eh, som Mehmet kränkte väldigt mycket. Han brukar kalla honom eh, get och bla bla och sådana massa hemska saker. Eh, get, alltså, araber hatar verkligen, eh, speciellt muslimer, araber, muslimska arab, hatar svarta. Mm. Och de säger att oh, men islam respekterar och äh, uh, svarta fick ju rättigheter. Nej, enda svarta som jag vet som fick rättigheter var en man som heter Bilal. Mm. Uh, han var ju svart, han blev muslim och han blev torterad av eh, Muhammeds uh, klan Quraysh för att han konverterade till islam. Och mm. den här Bilal, han fick ropa ju, han var ju första som ropade bönsutrop och så vidare. Okay, ah, okay, yeah. Så alltså, de vill ha svarta för att de är starka, de kan jobba. Så det är mycket rasism i den, den vad heter det, arabiska världen. Man kan ju verkligen undra då hur det kunde gå hem i Somalia till exempel. Islam, hela grejen, när man, när man hör sånt här. Hur, hur kan man bara, ja men det här är någonting vi vill ta till oss. Mm. De, det har, de ser ner på oss, men nej men det här kör vi på. Det är bara en tolkning vet du. Ja. Nej men det, det där, du vet, alltså folk vet inte. Det som är mm. problemet är att muslimer är okunniga. Mm. De flesta muslimer är faktiskt har samma moral som du och jag. Det är de flesta. Men de troende, och vi måste förstå att de troende muslimerna är riktiga fascister. Riktiga rasister. Det är nazister, de riktiga troende muslimerna. Ja, alltså, ni måste ju också komma, alltså tänka på detta att eh i de flesta moskéer runt om i världen. Så när man liksom läser från Koranen så läser man på arabiska. Men folk i Pakistan eller Indonesien eller Somalia eller vad nu, de kan ju inte arabiska. De har ingen aning om vad de säger. De tvingas att lära sig Koranen utan till på arabiska men de har ingen aning om vad det är de läser och Nej. säger. Nej. Är det inte så Mona? Ja precis. För Somalia, vi har ju tradition att eh, alla pojkar gick till eh, moskén och eh, de bara svalde hela Koranen utan till eh, och de fattar inte det, de kan bara rappa på, de vet inte vad det betyder och jag förstod det inte heller. Men eh, du vet, sen de, de lär sig. Här i Sverige de lär sig och imamen förklarar. Det är mycket indoktrering här i Sverige. Ja. Här i Sverige i moskén. Du vet när jag första gången såg att imamen grät när han pratade om hur Allah förbannar judar och kristna, förbannar Amerika, förbannar västvärlden. Ja, det var ju fruktansvärt. Jag vill aldrig gå dit in mer. Men jag var tvungen att gå dit för jag var nyfiken, jag vill lyssna. Eh, och jag trodde från början att han var bara fanatisk gubbe. Mm. Eh, och det har ingenting att göra med Koranen och sådär. Jag verkligen trodde inte det. Men sen när jag själv börja och studera och frågor. Jag ställde massa frågor. Visa mig, vad stod det? Vilken vers? Vilken hadis? Så jag fick en sån, jag har kommit in i en sån värld. Då förstod jag att allt var by the book. Allt var enligt recept. Eh, det här hatet, att man ska hata. Du vet, många tror moskén det är ett Guds hus eh, som kyrkan där man ber mm. till alla människor, man ber till fred och, och sprider kärlekskunskap till alla människor. Men moskén som man rekryterar unga människor till att kriga och dö för Allah. Och, och hur vanligt skulle du säga det är att de har sådana här hatpredikningar om man säger så? För det här borde ju verkligen komma ut. Om, om jag skulle på något sätt komma in i en moské, tror du att att man skulle få höra de här, den här sortens Nej, det gör du inte. Då, gör du inte. Då, då, berättar han inte för att du har inte tillgång. Du som är kafir, ja, speciell journalist och, och, och liksom eh, du har inte tillgång. Du har inte tillgång ens om du är vanlig muslim. Nej, okay, eh, okay. Du har inte tillgång för dem. Det är så här att när de predikar, först är det pö om pö, du vet man berättar lite, du vet islam är fin och sådär. Sen drar de in dig och det beror på mottagare. Eh, om, ja, du är kritisk, om, du, om du visar kritisk mot det han säger då, då behåller han för sig själv. Då berättar han inte. Jag tänker, jag måste bara sticka in och säga, jag kom att tänka på ett eh, något reportage som gjordes i England tror jag det var, om eh, vad som sades eh, i, i, jag tror det var för unga muslimer i, i moskéer och så. Och det var sådana här sjuka saker som bland annat jag tror det var, lita inte på någon som inte har minst en handfull skägg. Det var en sak. <laughs> Skägget har ju då alltså en enorm betydelse. Och kläd, klädsel, klädskoder. Ja, det tog de också upp det här med. Att man ska inte klä sig västerländskt det är inte bra. Om man har pyjamas är man en bra muslim. Ja. ja. <laughs> Medeltida alltså, klädsel. Man ska, du, vet, många, du ser många muslimer, de viker upp byxorna, de låt, eh, klipper bort eh, mustaschen, skägg och så har de klockan på högra hand. Det är så Muhammed klädde sig, det är sunnan. Det är enligt profeten. Mm. Eh, kvinnor ska vara heltäckta. Eh, det är islamiskt sätt att leva. Mm. Det är så man vill leva. Så, så är det. Mm. Du Mona, Först när du då lämnade islam, då blev du ateist har jag förstått. Ja. För du tänkte då att nej men om Gud är en sån hemsk person så vill jag inte tro på Gud. Mm. Och vad var det sen som fick dig att bli kristen? Jo, det är så här att eh, min släkting, hon, hon blev kristen. Hon bodde i Hammarkullen. Eh, där är mini, mini, mini Iran. Mm -hmm. Ja, i, i Hammarkullen. Det är nästan alltid islamisk i Göteborg, eller hur? I Göteborg, ja. ja. Eh, hon blev kristen hon blev kristen någon gång 2005 eh, och hon var tvungen att flytta därifrån. Mm. Hon flyttade till England, hon och hennes familj, helt plötsligt. Eh, och sen ringde hon en dag. Sa jag är kristen. Jag sa vad bra för dig, jag vill inte veta någonting om religionen. Eh, det är samma, alla är samma, alla har samma gud. Ja. Och hon var så tveksam. Nej, på alltid och så nej det är det inte. <laughs> det är inte, det är inte samma, det är inte samma. Hon, hon visste ju att det var inte samma och jag sa nej, det är samma. Eh, så hon tjatade, tjatade. I slutet jag lånade bibel och läste det. Och där stod det att jag skulle älska alla och Gud mm. älskar mm. alla och jag skulle älska till och med min fiender. Just det. Och sträcka in, eh, nu är det alla, inte alla. <laughs> <laughs> Jag tycker det är helt barockt, när, för det, det, får man ju ofta höra, så har du säkert hört Mona, att här i Sverige så nej men alla religioner är samma och de är lika bra eller lika dåliga. Men, ja, men det men är så ens, jag trodde också. Ja men precis, men att ens jämföra då Mohammed, den här liksom krigshärjande ja han var ju inte så trevlig Mohammed, men Jesus liksom som var den... Ja men det är så Han är ju godheten själv. Ja. Nej men precis. Och jag tror att det här är en av de sakerna som det har ingenting med sanningen att göra men det har bara upprepats så många gånger om och om och om, om igen så till slut börjar människor tro på detta. Jag får höra detta nästan varje gång jag pratar om islam. Mm. Så säger folk ja men jag gillar inte kristendom heller, alla religioner är lika dåliga. Och det är ja. fullständigt verklighetsfrån. Vet du varför? Nej. Man vill, man vill rättfärdiga islams eh, brutalitet. Mm. Man vill rättfärdiga eh, vad som står i Koranen och vad muslimer gör idag, de här troende muslimerna. Mm. Eh, och så säger man Ja oh, men alla är samma. Och man vill slippa också, man vill inte göra någonting. Du vet för att om de, om de fick eh, veta sanningen om Islam då måste de göra någonting åt saken och det är jättejobbigt. Ja, man vill inte konflikt, man vill undvika konflikt. Ja men precis. Det är väl men, men alltså jag måste säga så här, är inte det då extremt konstigt Mona att Svenska kyrkan som ju måste, de känner åtminstone till kristendomen. De borde väl förstå att islam är alltså kristendomens totala motsats. Varför håller Svenska kyrkan på att fjäska för islam? Kan du förstå det? Oh, jag förstår precis varför. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag förstår precis varför. Du vet, jag, jag träffar ju ärkebiskopen. Jaha. Mm. Jag pratade med henne och... Antje Jackelén alltså? Ja, ja, jag framförde mina synpunkter om islam. Mm. mm. Eh, hon är väldigt så här, snäll och god människa, väldigt naiv. Mm. Eh, men du vet, Svenska kyrkan är inte Guds kyrka. Nej, det den tillhör inte Jesus. Nej. Den, den, den är under staten. Det är mm. staten som bestämmer. Det är sittande regeringen som bestämmer vad, vad kyrkan gör och säg och hur, hur ska vi eh, förhålla oss till islam och den muslimska världen. Det är precis vad regeringen säger, så de kan inte, det är inte frikyrka som kan leva efter eh, kristna värderingar. Nej, nu, nu, har ju kyrkan och staten eh, skilt sig men, men jag håller absolut med dig om att det är väldigt... det är fortfarande... Ja, precis. Det är väldigt mycket politik ja, i kyrkan. det är väldigt mycket det är politik. Det är samma som våra media. Våra media, du ser ju, de vill ju sätta tejpmunnen på mig för att jag bara citera Koranen och säger islam, de säger så här och berättar mina levda erfarenhet. Mm. De vill inte. Men eh, nu, nu, när du är inne på media här då. Jag tror nog att det är många av lyssnarna känner igen dig från, eh, ja det var väl något år sedan nu då, som du medverkade i SVT och berättade om hur du hade blivit hotad och så. Eh, och, och egentligen, man kan ju tycka att det är otroligt att SVT eh, ens då tog med dig och, och liksom lyfte den här problematiken då kring den här känsliga frågan. Men helt intresserade att du skulle då få fram allt det du ville få fram. Det verkar de ju ändå inte riktigt vara, för de klippte ju bort något viktigt. Vad var det? Jo, hon eh, klippte bort den delen jag sa att eh, vi muslimer, eh, eller muslimska kvinnor, tillhör inte Sveriges lag. muslimska kvinnor tillhör sharia-lag och det är sharia-lag som, sharia-lagar som gäller i förorten. Mm. därför jag är dömd till döden. Allah och Muhammed har dömt mig till döden. Mm. Eh, därför muslimer, vissa muslimer, troende muslimer spottar på mig och hotar mig till döden. Det är så, vi lever ju i ett parallellsamhälle. Vi har ingenting att göra med, med svenska samhället. De människorna, muslimer, troende muslimer som bor där, eh, de vill inte komma in i det svenska samhället. De har sina egna lagar och regler och moral att leva efter och den som inte gör det blir utsparkad. Mm. Eller, ja, dödas till och med här i Sverige och hotas. Och var det inte så också Mona, att de klippte bort det här med att hoten också kom från imamerna? Att hoten inte kom från vanliga muslimer så att säga? Ja, jag sa det. Jag är ju påpekat. Eh, och eh, det vill de inte publicera. Jag, jag var nästan nära att hoppa av den här intervjun. Mm. Jag sa nej, jag vill inte att de skulle publicera. Men hon övertalade mig och sa nej Mona, du kan väcka ett och sådär. Eh, och så sa jag okej, okay. men då sa jag att du måste säga det enligt Koranen, det de gör. Då sa mm. okej, okay. då gjorde hon det. Då sa hon att eh, Mona vill inte smutskasta muslimer men de har ju stöd i Koranen, mm. sa mm. den här reporten. Men jag skulle vilja att du, om du kan utveckla det lite mer. Eh, för ja, man, ja, som du sa, de är väl mer kritiska mot dig nu i medierna när de har fått klart för sig att, eh, ja, att man ska säga att du är ute efter att på heltid liksom kritisera islam. Eh, mm. Eh, och som vi vet så media vill ju alltid skönmåla islam. Eh, hur blir du bemött av media nu för tiden då, överlag? Ja, men de vill tysta mig. Mm. De vill tysta mig och de tycker väl att jag hittar på. Det är inte sant. Så här kan det inte vara i Sverige enligt dem. men eh, eh, Konrad, du, jag kommer inte ihåg om du var med också Ingrid, men vi tog ju, och det kanske var, men vi tog ju upp det här med Metro i något program. Eh, mm, det där med att det var, ja, det där med falskt, falskt att, eh, ja, det om muslimerna i Göteborg firade attacken mot eh, Charlie Hebdo och det. Ja. Eh, då sa de ju att det, att det var falskt att du sa att de, ja, att de firade. Kan du berätta om det? Ja, för att ehm, det var ju inte falskt, men hon vill att det ska bli falskt. Mm. Hon vill att hon vill övertyga svenska folket. Det här sker inte. Eh, muslimer i Sverige är änglar. Mm. De gör inte det här. Eh, ja, det var det hon ville övertyga. Men ja, och det, och, det, här bevisade ju hon då genom att gå till ett annat ställe och prata med några andra muslimer än de du ja, skickat pekat ut, eller hur? Ja, men grejen är så här, hela grejen blev fel från början för att hon, eh, hon ringde inte mig och intervjuer och höra från mig. Okay. Eh, innan hon publicerar sin påstående då att det här ja, är falskt och det här är fel. Mm. Eh, hon ringde inte heller min vittne för det var inte jag som var där. Det var ju, jag hade två vittnen till och med arabisktalande. Mm. Eh, som har hört och som var med och har sett hela grejen. Mm. mm. Eh, hon ringde inte oss och frågade vad är det för något. Men hon gick ut, hon var redan bestämt att det här är fel, det här måste ja, precis. Det här kan inte spridas för jag fick ju tusentals delat eh, på, på Twitter. Mm. Och det mm. är så de här virvelgränserna, det är någon som har anmält mig dit eller någon som ringer och säger man kolla, kolla det här för de vill sätta stopp på det. Alltså detta är så pinsamt. Metro har alltså någonting som heter viralgranskaren som ja. ger sig ut för att kontrollera om saker som påstås i sociala medier är sant eller falskt. Mm. <clears throat> Och så har Mona då beskrivit hur två vittnen har berättat för henne att det stod muslimer i Nordstan, det här, alltså gallerian i mm. Göteborg mm. och firade med tårta attacken mot Charlie Hebdo. Och när de då ska kontrollera om det är sant eller falskt, vilket de naturligtvis inte gjorde. De ville bevisa att det var falskt. Det var det som var, det var mm. det de utgick ifrån. Precis. Och så ringer de inte ens Mona som är själva upphovet till detta. Ni förstår ju hur fruktansvärt falskt detta är. Och så går de ut och säger att Mona hade fel. Ja, och det är ännu värre än så till och med. För att de erkänner ju till och med i artikeln, jag har för mig att den muslimen de pratar med själv säger att ja, det stod några andra eh, här tidigare då. Det, det kanske är dem de menar. Mm. Alltså, ja, alltså, precis. de själva erkänner sitt misstag på det sättet. Och det här och sen, kallas viralgranskning. Ja, och sen, och sen grejen är, att hela den här, det är så dumt för att jag säger ju själv att jag har varit med och sett när de firade 9-11 den här 11 september. Mm. Mm. I varje moské, i varje vad heter det, sån här islamisk källarmoskén, mm. i varje islamiskt center i Göteborg, i Stockholm, överallt. Eh, det var inget hemligt, det är normalt. Alla muslimer vet det att de troende muslimerna firar när det lyckades attack. Mm. Mot kaféen. Ja, och var, det är varför är det så att ja. att alla vet det. Jag menar, det är inte alla muslimer går dit och klappar händerna för nej, det. Nej, Men det finns ju grupper som är troende. Eh, varför den som tror på Allah och Muhammed, det är klart att det är fienden som, som fick stryk nu. Precis, och, ja. och liksom, ja, Allahu akbar, förstår du. Ja. Men varför ska liksom, jag förstår inte att hon inte tänker liksom. Nej. Alltså, det, men, därför att de är inte intresserade, Mona, de är inte intresserade av sanningen. Svenska journalister i gemen är inte längre intresserade av sanningen. De är intresserade av det politiskt korrekta. Mm. Och det är att påstå att islam är precis som kristendomen. Ja. Och då måste man tysta sådana som dig och mig och länsman och Konrad och alla andra som försöker att visa fakta om islam. Mm. De måste ljuga om oss för annars får de inte ihop sin världsbild. Ja. Men vet du varför, varför Ingrid att det är så? Mm. Eh, du måste tänka politikerna eh, i Sverige är ett sånt land som har goda relationer till den muslimska världen. Men ja, vi hade åtminstone innan Marcus Wallström gjorde sig. Saudiarabien, sharia är styrd land, Saudiarabien. Mm. Mm. Sverige tjänar pengar. Det mm. handlar om business. Hela västvärlden handlar om business. Det är därför de måste säga islam är fredernas religion. Mm. Eh, för det första är det business. De har affärer som i Sverige nu handlar med Saudiarabien. Den andra är ju rädslan vi blir bombat om vi inte säger islamen är fredernas religion. Mm. Yeah. Så alltså de, de bara intresserar att vi tjänar, så länge vi tjänar pengar, vi skiter i det folk lider mm. under sharia-lagen, den här medeltida lagen. Vi mm. skiter i det. Det värsta av alltihop det är ju att de som lider allra mest i nuläget i Sverige, det är ju muslimer det är vanliga, normala muslimer som, precis som du säger Mona, som, som tycker som vi. Som, som, som liksom, även om de inte är kristna så är de också på vår sida och tycker att människor, människoliv är värda någonting. Och de kan inte Koranen och de, och de är inte alls inne på den här ortodoxa muslimska linjen. Det är ju de som lider mest de som bor i förorten, de kvinnor som inte får lov att gå ut utan slöja, de barn som blir bortgifta när de är 14-15 år gamla, de lider ju mest! Ja, det är klart de gör. Men grejen är så här att eh, till exempel nu de här muslimerna som lyder, mm. de flesta, för det första, de vet ingenting. Men mm. de som vet, de blir tyst när de, när de läser Koranen. De som har förstått det, de lämnar islamen inte offentligt. De lever fortfarande med sina familjer. Eh, ja. De håller tyst. Anledningen de håller tyst och inte säger någonting är ju att eh, västvärlden demokrati säger islam är fin religion och eh, ja. här ingenting att göra med Koranen och så vidare. Så de fortsätter också att leva i mörkret. Precis, de får inte ens något stöd. De får ja. inte ens något stöd av oss. De som lämnar islam, de, de, är ju, de är ju personerna de grata i den muslimska världen och även i vår värld. De kan inte. Och sen är det så här, det är rädsla. Du måste förstå. Det är samma rädsla som politikerna har. Det är samma rädsla de här moderata muslimerna. Ja, men precis, Alla muslimer säger islam är fin. Prata med de här äh, moderata muslimerna, de som inte vet någonting. Nej, islam är fin, min religion är fin. Mm. Eh, Ja, islam är finaste religion. De vågar inte kritisera för du får inte kritisera Gud. Du får inte kritisera profeten. Ja, just det. Eller hans ord Men eh, jag tänkte om vi skulle hoppa in på islamiseringen. För att eh, ja, Ingrid hon har nog kanske den största foliehatten på huvudet och vi också mm. när det har med att prata om islamisering av Sverige och så. Men eh, vad tror du om det? Eh, tror du att Sverige kommer att islamiseras? Ja, det är klart om det fortsätter som det gör. Mm. mm. Om vi inte pratar, om vi inte eh, agerar nu så det är det kört för att eh, det är kört. Vi har ingen vi kan inte göra någonting om vi inte, vi kan inte göra, vi kan inte förändra någonting i framtiden, vi måste förändra nu. Vi ja precis. Nu. Och det viktigaste är information givetvis. Men, men ja. Eh, och jag, jag är ju med, alltså jag blir mer och mer orolig för detta. Jag har väl alltid trott någon form av islamisering men jag tycker det går snabbare och snabbare hela tiden och, och det ja. dyker upp mer och mer saker som man inte visste. Jag visste att det var rätt illa ställt i Sverige men, men bara några saker du har sagt idag Mona eh, innebär att man shit, det var liksom ännu värre än vad jag trodde. Ja. Men, men hjälp oss här, vad, vad, vad ska vi göra? Vi får hjälpa ja, varandra. Vad gör man för att stoppa det här? Vi måste, för det första är det så här att vi måste eh, sätta ner foten på våra politiker. Eh, vi måste säga nej, vi måste prata med folk, vi måste sluta och knyta eh, näven under fikan och mumla våran protest är tyst. Mm. Vi måste gå ut, vi måste prata med folk, vi måste kräva lagförändring. Till exempel nu har vi eh, Mona Sahlin som säger att vi ska ge vad de här eh, <laughs> is, eh, eh, de här eh, massmördarna mm. Mm. Mm. Isjihadisterna, vi ska inte, de ska, de, om de ska in någonstans och de ska in i fängelse och inte vårdhem. Mm. Ja. Det, det finns Självklart. ingen, jag menar vi måste kräva lagförändring för du vet vi kan ju inte bara utvisa Eh, medborgare enligt demokratin. Man kan inte vid, alltså, utvisa medborgare eller man kan inte rycka bort medborgare. Till exempel om du adopterar ett barn, du kan inte ta tillbaka det, det är ditt barn för alltid. Mm. Eller om mm. du föder ett barn. Men kan du förklara just gällande Isis då? Vad, vad, har du för oro gällande Isis? Jag menar vadå, de här människorna är ju folk som har eh, våldtagit och mördat och så vidare. Eh, vi kan inte ha dem eh, leva liksom bland oss. Nej, det, nej men jag menar, tror du att eh, Isis kommer röna stora de kommer framgångar? de kommer göra samma sak. De kommer uh, liksom gå terror här. De kommer göra självmordsbomb, varför inte det? För att... Ja, men eller hur? Det, det, ja, de vet ju hur man gör. De men vet... alltså, det, alltså, är inte detta så bisarrt? Att Mona Sahlin och flera andra, de talar om <clears throat> att det är synd om de här IS-krigarna. De har ju sett så fruktansvärda saker så nu måste vi hjälpa dem. Men snälla någon, nej, är det någon av er som tror att de som åker ner till Syrien för att slåss för IS inte vet vad det är de ska se och mötas av? Mm. Och göra. Det, det är så här att, du vet, de här människorna, de är bortom räddning. Det mm. går inte att rädda varför ska vi rädda det? Jag menar, varför ska de ha speciella privilegier? Jag menar, vi är alla överens om vad vi ska göra med en man som har våldtagit, som har mördat. Vi är alla överens om vilken straff de ska få. De ska få samma straff som här, våran kriminella Svensson. Ja, såklart. Ja? De ska få samma straff. Varför ska de ha... Varför ska man bara för att man är muslim, bara för att man tillhör en religion mm. så får man speciella privilegier. Ja, men du ska gå in i vårt hem och tacka dig. det funkar inte så. Och det, vet vi, det är därför vi måste kräva att förändra lagen så de kan bli av med sin medborgarskap. För nu, vi har inga lag som säger att en, eh, en person som har anslutit sig till ISIS ska bli av med sin svenska medborgarskap. Men vi måste göra det. Vi måste ändra ja. lagen och kräva lagförändringar. Hårdare straff de här människorna. De ska bli av med sin medborgarskap. Och då, och då, mm. Ja, och då spelar det ju ingen roll om, om de är svarta eller ljusbruna eller vita liksom. Utan de ska Nej. inte vara här helt enkelt. Nej, de ska inte vara här för att de har ju fått det. De här människorna, deras föräldrar flyr ju från krig och från eländet. Och de vill leva ett fritt land. De vill leva som alla andra. Mm. Men de sparkar bort allt. Det som jag tycker är mest skrämmande det är ju att de som är mest våldsamma det är ju andra och tredje generationens muslimska invandrare. De flesta av de som kom hit en gång i tiden, som mm. flydde från islam, till exempel i Iran, när ayatollah Khomeini tog över, de var ju liksom, de var ju jätteglada för att komma till ett land där inte islam styrde. Mm. Men deras barn och barnbarn, det är de som är de mest våldsamma och mest krigiska och som åker ner för att slåss för det, IS. Men det är Koranen, du förstår att de mm de blir islamiserade. Till exempel nu somalierna som kommer hit nu för eh, 20 år sedan. De som kom hit samtidigt som, som jag. Mm. Eh, de är inte alls religiösa, särskilt religiösa. Nej. Men de som kommer hit fem år sedan, tio år sedan, titta det är de som eh, lever efter Koranen, lever efter Hadisen. De blir islamiseras här och i svenska samhället bara, bara vänder ryggen. Men låt dem sköta sig. Ibland jag bara känner, va? Låt dem driva sina sharia-lagar ute i förorten och vi skiter i det. För jag bryr mig inte, jag bor inte där. Nej. Nej precis, politikerna bor ju inte där. egen race där ute och ja, som de får göra precis som de vill och deras flickor blir eh, könsstympas och mm. eh, giftas bort och men det, det där, jag tycker det där är ju rasism för att tänk, hade det varit en svensk blond tjej som blir könsstympas som oh. giftas och, och tvingas att äh, gifta sig med en gammal 50-årig gubbe. Då jädra, då skulle mm. hela Sverige skrika. Men nu när det är de bruna, det är afrikaner eller araber, då skiter vi i det. Jag menar, men det är ju deras kultur, det är deras religion. Och det är rasism. Ja, men det, är det är rasism. Det kan jag säga. Att de bryr oss inte om, för det är ju bara några svarta från Somalia. De är lite annorlunda och konstiga. Och, ja, precis. Ja, det är det är den här äckliga ja. kulturrelativismen då igen. Där, där på något sätt allt är lika mycket värt. det är helt vidrigt. Och man önskar ju precis som du säger, man önskar att de här politikerna själva fick uppleva vad det är för samhälle de faktiskt har skapat. Men det, det lär väl tyvärr aldrig, lär ju aldrig ske. Nej. Och sen är det värsta är det så här för mig, jag blev så arg och ledsen när det, den här medien vill ju tysta, tysta mig för att jag berättar vad jag har upplevt. Mm. Du vet hur många gånger jag skrev till Sveriges Radio, hur många gånger jag skrev, hur många debattartiklar jag skrev. Nej, de vill inte publicera. Medan muslimer sitter där varje dag och säger åh, islam är fin och de här är terrorister. Jag menar, de ger inte samma, samma villkor som de ger de som förespråkar för islam. Nej, nej, nej. Vi som flyr från slöja och från islam, eh, nej, du, du ljuger. Det händer inte. Islam är fin religion. Ja, det är så, det är så alltså man, eh, man vill bara gråta. Mm. Ja. Eh, Men jag menar herregud, som, som vi pratade innan om Svenska kyrkan och att du hade träffat Antje Jackelén. Det är väl ingen slump att hon som sitt valspråk har Gud är större, vilket på arabiska är Allahu Akbar. Det är ingen slump. Nej, den här bilden som har vi är alla samma, vi alla tror på ja vi tror bara gott, men det de inte förstår är det islam tror inte alla människor är lika värda. Ah, Islam tror inte det, alla människor är lika värda. För du vet, den gör, det är så konstig ideologi. Den lägger människor i olika fack. Eh, det här är judar, de här är kristna. Du är inte värd lika mycket som muslim, för du är vidrigaste sort. Mm. Och, och, människor nära. Precis. Till exempel 98.6 Koranen. Det är det vi vidrigaste människorna. Eh, kvinnor är hälften som männen. Ja. Kvinnans arvgods är hälften som männen. Varför? För att ja, men männen försörjer. Men det finns kvinnor som jobbar idag. Mm. Som försörjer deras män. Men, men, gällande vad, vad, man kan göra åt det här då. Eh, jag, vi var inne där, jag nämnde det där med mm, vad som sägs bakom stängda dörrar i England och så. Och vi kommer ju även ihåg Uppdrag granskning när de besökte moskéer här i Sverige och hörde vad som sades bakom ja, stängda dörrar. men de kunde men, hållit på något saftigare där tycker jag. Sen. Ja, ja, men i alla fall. Eh, vad ska man göra åt det här? Skulle det vara någon bra idé att ha någon form av säg statlig kontroll kanske av utbildade imamer och försöka... Ja, det, det tycker jag. För jag tycker att Sverige borde ju kräva borde ju kräva att kontrollera de här böckerna. Vilka böcker lär man barnen? Vilken litteratur? För det är förskräckligt att ha sådana böcker som är antisemitiska böcker. Du vet, Koranen är ju en sån bok. Du vet, det finns ju över hundra verser i Koranen som kallar till muslimer i krig och dödade icke-muslimer och så mm. vidare. Det ska kontrolleras Eh, jag menar, moskén måste ligga under staten. Och sen vi måste säga nej att moskén inte tar emot pengar från Saudiarabien. Ja, ja. Mm, absolut. ja, absolut. Mm. Ingen bidrag, låt dem klara sig själva och du ska kontrollera och utbilda imamer eh, här i Sverige. Och kvinnor att kräva, kräva det muslimska samhället. Varför kvinnor leder inte bön? Ingen ställer denna frågan. Nej. Varför det stod här kvinnoingång i moskén? Ja, just det, som man klippte bort lite snyggt med. Ja, visst. Ja. Ja, var, det, var det feministerna inte reagerade kvinnoingång? Ja, och jag menar vilken upp och nervänd värld det är vi lever i där liksom Gudrun Schyman med glädje tar på sig en slöja och ja. för ja. någon slags... Och jag stödjer ja. kvinnans rättighet och jag har inte sett en enda feminist som stödjer min rättighet att ta av sig slöjan. Nej, så du vet, slöjan är så här, det är ju männen som har ju hittat på det. Mm. Männen som hittar bara för att han kunde skilja vilken kvinna han ska våldta, vilken kvinna han kan ofreda. Tittar man den här historien, det hittar man hadiserna, det säger Koranen. Varför forskar de inte? Man måste kolla historien bakom den För att de, de vill ju inte veta. Det är ju det som är grejen. Ja men se bara nu på Margot Wallström som går ut och fantastiskt bra och kritiserar Saudiarabien och deras system. Men hon förstår, hon är ju så okunnig så hon vet ju inte att hon därmed kritiserar islam. Ja, och nu försöker hon att liksom komma undan med det. Ja men jag har all respekt för islam. Nej, ah. du har kritiserat islam för du har kritiserat ah. sharia. Ja. Men hon begriper ju inte ens det. Nej nej nej men vet du vad Ingrid? Problemet med politikerna är ju att du vet när, när de till exempel hon kritiserar i Saudiarabien system som är odemokratiska system eh, ja. och barbariska system, eller hur? Mm. Eh, de vill ju skilja Koranen, den här religionen och själva deras lagar. Det är det hon vill skilja, men det går inte. Det hon, liksom, hon, hon är säkert medveten att Saudiarabien styrs med sharia. Mm. Men vet hon inte det att sharia är Allahs lag och bestämmet? Mm. mm, mm. Just det. det att hon, du kan hon... inte ta bort sharia från islam för då är det inte islam längre. Ja, precis. Och det vet, när hon kritiserar deras odemokratiska, odemokratiska system där kvinnor förtrycks mm. hon vill bara kritisera, men jag kritiserar den här lagen, det här systemet, men inte din religion. Men visste du inte att Saudiarabien, den här, den här barbariska eh, lagen av Saudiarabien är från sharia lag. Det bygger på sharia lag. Och då kan man ju undra hur en svensk utrikesminister kan vara så fruktansvärt okunnig. Hon har ja. trots allt varit eh, EU-kommissionär och hon har jobbat i FN. Hur kan det vara att Margot Wallström inte vet att sharia... Nej, precis. Jag är jätteglad att hon sa det, för det är så måste man göra. Även om hon gjorde misstag, och sa men jag kritiserar inte islam, men du kritiserar Saudiarabien. Ja barbariska lag och vad tror du? Det är sharia, det är Allahs lag du har kritiserat. Mm. Då skulle jag vilja avslutningsvis, eh, apropå det här vad som händer då om man, om man lämnar islam. Kan du berätta vad som hände dig när du gick ut på gatan och det kom fram en person och ville visa en film på, de, på sin telefon? Vad var det och vad sa han? Ja, han visade en, eh, en somalisk kristen som al shabaab skär halsen av. Och då sa han, ja så här händer det, det ska du skriva mm. upp. Mm. Så här händer det, titta vad som händer med kristna, de som lämnar islam och blir kristen. Mm. Alltså men... Mona, du är så modig. Ja, jag tänkte precis säga det. Oh, jag tycker du är mm. så tuff och så modig och all respekt till dig och all kärlek till dig Mona. Ja, ja, du är verkligen. fantastisk. Det är som, ja det vet ju du såklart, men det, det finns, jag vet inte hur många, hur många alltså, officiella islamkritiker vi har i Sverige. Vi har Mona, vi har Ingrid, sen är det inte, det finns säkert några till som jag säkert har Men Ingrid, men... du, Ingrid är inte islamkritiker, hon är rasist. Ja, precis. Och nazist och fascist och allting. Men du är också rasist Mona, tyvärr. Du, ja. du, du hatar också svarta på något ja. sätt. Du vet hur det är i Sverige. Ja. Men förstår du problemet här i Sverige? Ja, jag är svart kvinna från Afrika. Jag är islamofob. Jag hatar muslimer. Är du, råkar du föda med vita hudfärgen? Mm och, och kritiserar islam så är du rasist. Mm. Vilket då såklart i sig är rasistiskt. Ja men så är det. Om ja, media säger någon är rasist så är det rasist. Ja, ja men eh, då får ja, vi enat måste... rikta ett stort tack till dig Mona ja, för att Mona, tack. Det var mycket intressant och jag har lärt mig ännu mer om islam. Kärlek till dig Mona. Ja, verkligen. Ja, så får vi verkligen hoppas att de som tryckte på play-knappen med en skeptisk inställning är i alla fall något mindre skeptiska nu och, och kanske börjar ifrågasätta islam lite mer. Mm. Jag säger tack och bock. Sverigekanalen.com. Det är nu 38 000 besökare och lyssnare från hela världen. Det finns också på järnhornet.tk och järnhornet1.tk. Dygnet runt kan du höra Sverigekanalens webbradio från Dalarna och Nångshyttan. Kvällstid har vi också schemalagda program. Besök kartadressen korta.nu snedstreck veckans program. Korta.nu snedstreck veckans program. På Skype hittar du oss. Då heter vi Sverigekanalen. Vi kör live varje lördag 16.00. Från 17.00 kan du vissa lördagar medverka på Skype på Sverigekanalen. Och ibland också via telefonnummer 0225 60 143. Och koncept receptvaror på Twitter finns vi också. Det här heter vi Sverigekanalen. Sverigekanalens webbradio från Dalarna och Långsuttan. Eh, ja, vi ska faktiskt ta här och eh, läsa lite grann här eh, ifrån eh, Eh, nationell.nu här faktiskt eh, och från Fria Tider. Det pågår ju en del tråkiga saker inom Sverigedemokraterna och Sverigedemokratisk ungdom just nu som ingen har, har missat. Och eh, Just nu så vet jag inte vad som har hänt min gamla tekniker heller nere i Stockholm där, Georg Lindberg. Det har inte varit någon sändning från Radio SD klockan 14 på Stockholms närradio 88 MHz. Och även Radio Frekventa var också inställt. Jag tror att han kanske ligger på sjukhus igen. Jag har kontaktat Arnold Boström och David Long i Sverigedemokraterna som, som driver Radio SD. Om de känner till vad som har hänt. Våran tidigare tekniker på Stockholms närradio, Georg Lindberg. Uh, vi kan ta två stycken uh, artiklar här från nationell.nu. Publicerat den 11 april då 2015 här. Richard Jomshoff, Sverigedemokraterna. Jag är extremt pro-israelisk. Uh, det står så här. Israel är den mest rasistiska staten i hela världen. Men det hindrar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshoff från att, från att helhjärtat stödja den judiska staten. Ja, han säger rent ut att han är extremt pro-israelisk. Trots att han i sitt eget parti jagar och utesluter personer, människor med prosvenska åsikter som inte ens är närheten av så extrema som de israeliska. Själv är jag extremt pro-israelisk, säger Rickard. Jag har insett att nationalistiska partier på högerflanken som dessutom är väldigt kritiska till Israel nästan alltid har en strömning av antisemitism. Då går det bort för mig, säger han eh, i ett uttalande till tidningen Expressen på kultursidan skulle vara där. Jag har inga problem med den judiska minoriteten. Hade vi bara haft 20 000 muslimer här hade jag antagligen inte tyckt att det var ett problem heller. Sen värderar jag som sagt religioner olika. Jag tycker att judedomen är en bättre religion än islam. Och eh, Sverigedemokraterna tänker troligtvis också lägga ner nuvarande Sverigedemokratisk ungdom. Vi läser från nationell, eh, nationell punkt nu. Sverigedemokraternas Magnus Olsson, ordförande i partiets eh, medlemsutskott som utreder alla uteslutningsärenden har redan bestämt sig. SDU-ledningen med Gustav Kassestrand och William Hane i spetsen ska uteslutas. Då går han ut med i Sydsvenskan idag och det är publicerat idag den 11 april. Här. Och det är trots att utredningen inte är klar och SDU-medlemmarna inte fått uttala sig. Olsson säger också att moderpartiet troligen kommer att lägga ned SDU och starta upp ett helt nytt ungdomsförbund. Det är det enda sättet att verkligen få bort Kasselstrand och Hane. En lösning är helt enkelt att lägga ned ungdomsförbundet och starta ett helt nytt. Jag skulle faktiskt tro att det blir så, säger Magnus Olsson. Från Twitter säger kortfattat Gustav Kasselstrand eh, idag den 11 april 2015 på Twitter alltså. Ordförande för SDU. Medlemsutskottets ordförande föreslår att jag utesluts utan bevis utan att jag fått bemöta anklagelserna än. Han hänvisar till en artikel i Helsingborgs Dagblad. Uh, och... Uh det står också här eh, splittringen i SD kan ju leda till att ett helt nytt parti startar upp. Vi hade ju splittringar tidigare. Hembygdspartiet startades upp 95. Det blev bara fiasko. 2001 startade Nationaldemokraterna upp och då, hade, då var det en stor del av SD Stockholm som gick över till ND. Men bara för kanske två år sedan så la man ju ner Nationaldemokraterna. Det var inte speciellt lyckat parti faktiskt men eh, mycket av de politiska punkterna var ju bra. Och innan ND bildades så var ju Sverigedemokraterna ett nationaldemokratiskt parti. SD-kuriren var en nationaldemokratisk tidning. Så sent som 2001 eh, faktiskt. Jag har en sån tidning. Och äh, Sverigedemokraterna var alltså ett nationaldemokratiskt parti. Man hade även äh, ett nationaldemokratiskt äh, studentförbund i Lund. Men när ND bildades så fick man ju rensa ut alltihopa det här absolut inte vara ett nationaldemokratiskt parti. Och SD-Kuriren blev en sverigedemokratisk eh, tidning. Och internstiden inom SD blir allt mer infekterad för varje dag som går. Att de olika falangerna skulle komma att försonas känns nästan helt osannolikt. Eh, jag ska strax läsa vidare här. Ni lyssnar till Sverigekanalens eh, webbradio här. Och internstriden... Ja, det låter bra. Måste bara kontrollera lite grann där. Det var den 11 april alltså. Att de olika falangerna skulle komma att försonas känns nästan helt osannolikt. Händelsen skiljer sig från tidigare skandaler. Eftersom det handlar om en intern konflikt och inga avslöjanden från medier. Fortsätter konflikten kan den skada SD på riktigt och leda till att ett helt nytt parti bildas. Det tror statsvetaren Jonas Hinfors. Det är inte helt otänkbart att det blir så. Det har hänt tidigare inom andra riksdagspartier. Uh, hur många ett nytt parti skulle kunna locka till sig beror på styrkeförhållandet mellan falangerna. Infors säger att det kan finnas många som känner sig sårade av tidigare uteslutningar. Om den pågående striden blir långvarig kan det komma att skada partiet och göra så att SD förlorar röster. Hårda ord är aldrig bra för ett parti. Det gör att opinionsbildning och sakfrågorna hamnar i skymundan. Det är inte bra för något parti. SDs partisekreterare Richard Jomshoff säger till TT att han är helt likgiltig till om ett nytt parti bildas. Vill man göra det så står det den fritt. Jag kan inte bry mig mindre, säger han. Vi fortsätter läsa från nationell.nu. Eh, och Jimmy Åkesson har också yttrat sig. Det här var från åttonde här. eh, 8 april. Jim Åkesson har yttrat sig om den brinnande konflikten inom Sverigedemokraterna. Åkesson påpekar att det är bara populismen som kan rädda Sverige. Säger han på Facebook. Populismen är den enda vägen framåt för ett invandringskritiskt parti i Sverige. Personer som går längre och till exempel inte vill ersätta etniska svenskar med somalier, något Åkesson accepterar och till och med uppmuntrar med sin tandlösa invandrings- och assimilationspolitik samt så kallad öppna svenskhet ska absolut inte få vara aktiva inom Sverigedemokraterna. Med andra ord, den som motsätter sig folkmordet på svenskarna är inte välkommen i Sverigedemokraterna. Bara den som kan tänkas att utrota svenskarna kan rädda Sverige. Så lyder den sverigedemokratiska logiken. Jim Åkesson skriver Min strävan under de snart tio år jag varit partiledare har varit att hålla ihop partiet inom de ramar som utgörs av vårt principprogram. Det har ibland varit en utmaning i ett snabbt växande parti. Emellanåt har det dykt upp individer och intressen som gått utanför dessa givna ramar. Och då har partiledningen agerat genom att vidta disciplinära åtgärder. Det har varit helt nödvändigt. Vi är många som på olika sätt offrat alldeles för mycket på vägen mot partiets framgångar för att stilla tigen sig på när oönskade mer eller mindre radikala intressen försöker flytta fram sina positioner och därmed riskera partiets framtid. För det tredje att Sverigedemokraterna numera är Sveriges tredje största parti beror till största delen på att vi efter lång tid lyckats skapa politisk och social trovärdighet. Tillräckligt för att kanalisera en redan befintlig stark opinion mot den förda invandringspolitiken. Alla som har försökt före oss har misslyckats. Vilket inte sällan berott på allt för otydliga ideologiska gränser och misslyckande med att hålla politiska avvikelser på avstånd. Ska vi komma vidare till nästa nivå och utmana de två dominerande partierna om riksdagsmakten måste varje signal som hotar partiets ideologiska trovärdighet tas på största allvar. Jag har stort förtroende för medlemsutskottets förmåga att göra dessa otacksamma men nödvändiga avvägningar och därmed ge partistyrelsen det underlag som krävs för väl grundade beslut hämtat från eh, Facebook och Jimmy Åkessons Facebook-sida. Eh, Nordisk ungdoms ledare är också medlem, stödmedlem i Sverigedemokraterna. Richard Jomshoff eh, hyllar Israel, världens mest rasistiska stat. Där mängder med judar fullkomligt hatar araberna och vill helst döda dem allihopa. Och Israel dödar. Eh, senaste kriget var ju 2500 döda palestinier och därmed var det mer än 400 helt oskyldiga små palestinska barn. Bilderna visar dessa barn utan armar, ben, huvuden är bortslitna, blod och, och kroppsslamsor. Och gråt, gråtande, hysteriskt gråtande papper. Fruktansvärda bilder, ett folkmord utan dess like palestinska folket lever i världens största fängelse. Och det kan ni ju ta reda på också via Ahmed Rami och Radio Islams hemsidor. Som är tillbaka igen. Ja, det är den största demokratiska skandal som skett i ett parti i Sverige i modern tid. Det som pågår just nu. Lever i världens läste från eh, friatider.se som eh, inte eh, ja, som verkligen kritiserar partiledningen så gå, besök friatider.se eh, Fullständigt absurt det som pågår. Stor rubrik här. Den största demokratiska skandal som skett i ett parti i Sverige i modern tid. Sverigedemokraternas gruppledare i Nacka, Erik Myrin, säger idag till Fria Tider. Och det är alltså publicerat idag den 11 april att den pågående maxtiden inom Sverigedemokraterna med ett stort antal pågående uteslutningsärenden är en demokratisk skandal. Det är den största demokratiska skandal som har skett i ett parti i Sverige i modern tid. Säger Murin. Jag svarar inte på några som helst frågor från er, säger istället medlemsutskottets Therese Borg. Erik Medin som tidigare även varit eh, tidigare pressekreterare för Sverigedemokraterna skrev inte orden när Fria Tider idag pratar med honom om de pågående uteslutningarna av medlemmar ur partiet. Det är den största demokratiska skandal som skett i ett parti i Sverige i modern tid. Säger han och fortsätter. Det är fullständigt absurt det som pågår. Att den 16-årige SDU-medlemmen Jakob Krasovski är en av dem som hotas med uteslutning i SD trots att han inte ens är medlem, kommenterar Murin så här. Jag tycker att det är ytterst märkligt och det visar att man inte har någon som helst koll på de här uteslutningsärendena. Utan de skickas runt lite hejvilt. Du ser inte att det finns någon substans i anklagelserna mot Hane, Kassestrand eller kretsen runt den? Nej, det finns ju inte. Och även om det är så att man upptäcker något på någon person så får man ju i första hand prata med den personen och reda ut det på så sätt istället för att skicka ett anonymt brev om uteslutning. I en artikel i Sydsvenskan idag påstår medlemsutskottets ordförande Magnus Olsson att eh, en av anledningarna till uteslutningarna är att 60-70 extremister och nazister närvarande vid SD Stockholms årsmöte då William Hane valdes ny ordförande Myrin var inte själv på årsmötet men tror inte alls på Olssons spek spekulakulära påståenden. Jag kan inte svara på det annat än att det låter helt orimligt. Men jag var som sagt inte där, säger jag. Om det var 180 stycken röstberättigade på mötet och 70 av dem skulle komma från, nordisk, eller från nationell ungdom. Det är inte sannolikt. En som eh, däremot var med på mötet är Jimmy Hesselbäck, vice ordförande för SD i Stockholms stad. När Fria Tider pratade med honom tillbakavisar han bestämt Olssons påståenden. Här kommer alltså ordet nej fyra gånger. Nej, nej, nej, nej. Det är ju så här att jag har suttit som ledamot i åtta år. Jag känner de allra flesta människorna inom SD. Och det som var där så var det uteslutande det gamla gardet om vi säger så. Jag såg väl kanske 20 nya ansikten på sin höjd, inte mer. Var det någon av de här 20 nya som kan knytas till Nordisk ungdom? Ja, det stod fel där borta. Det stod nationell ungdom. De heter ju Nordisk ungdom, ska det vara. Jag tänkte väl också. Eller någon annan, eller någon extrem organisation? Frågetecken. Nej, ingen faktiskt, svarar han och tillägger senare. Det kan ju lika gärna ha tillhört Maria Danielssons grupp för det hette ju att hon skulle värva många nya medlemmar. Det är rykten då, men de här 20 människorna kan mycket väl ha tillhört hennes grupp. Är du själv en av dem som hotas av uteslutning? Det går väl inte att utesluta så att säga och även jag kommer att få ett personärende på mig. Jag har ännu inte fått det och inte mina söner heller som är medlemmar i både e SDU och SD. Inte så, inte så här långt i alla fall. Det går ju inte att vara hundraprocentigt säker på att det inte kommer. Även eh, Hesselbäck är starkt kritisk till hur uteslutningsprocessen inom partiet hanteras och att skicka hem ett hotfullt brev till den 16-årige SDU-medlemmen Jakob Krasovski som inte ens är medlem i Sverigedemokraterna kallar han en fars. De har ganska dåligt koll på situationen. Att skicka ut ett varningsbrev till en person som inte ens är medlem, det är en fars. Jag känner den här killen också. Det är en snäll kille. Det finns, inga som, det finns ingen som helst anledning att bete sig på det här sättet. Att hänga ut honom och att man inte har mer på fötterna. Jimmy Hasselbeck berättar dessutom att han har försökt få till ett möte med eh, medlemsutskottets ordförande och partiledningen för att reda ut de här frågetecknen. Men säger att de inte ens svarar på hans förfrågningar. Och det här är likadant eh, när det gäller hela ledningen här. De svarar alltså inte på sms eller mobiltelefoner eller eh, e-post eller, eller någonting sånt. De svarar inte överhuvudtaget någon. Det är total tystnad för de som försöker kontakta personer inom högsta ledningen. Total tystnad. De tiger som Berlinmuren alltså. Eller kanske den israeliska muren. Jag har försökt få till ett möte med Magnus Olsson, även med Jomshoff och även med Mattias Karlsson nu utan att de ens bemödat sig om att svara, säger han. Fria Tider har upprepade gånger försökt få tag på Magnus Olsson för en kommentar, men han har inte heller gått att få tag på. Däremot får vi tag på Therese Borg, som är en av ledamöterna i utskottet. Jag svarar inte på några som helst frågor från er när det gäller den biten, utan jag hänvisar till pressekretariatet. Eller så får du ringa ordföranden för medlemsutskottet, säger hon det ligger inte hos mig. Vi har alltid pressansvariga och som vanligt är, vanligt är det ju ordförande för ett utskott som för talan gentemot media. Det är ingenting eh, som vem som helst sköter för det blir bara tokigt. Så gör man alltid när man arbetar professionellt. Och hon påstår att han sitter i ett möte. Det är alltså eh, lögner och svepskäl och falska anklagelser. Här kommer eh, bekräftelse också från Nordisk ungdom att de inte på något sätt försöker att infiltrera inom Sverigedemokratisk ungdom. Eh, det visar sig att ordföranden här är stödmedlem inom Sverigedemokraterna. Vi ska se här vi läser från friatider.se publicerat den 10 april. Bild på Fredrik Hagberg som leder organisationen Nordisk ungdom. Eh, Nordiska ungdom, vi har inte infiltrerat SDU. Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU anklagas av Mattias Karlsson för att ha lierat sig med <coughs> organisationen Nordisk ungdom i syfte att förskjuta partiet i en mer radikal riktning. SDU har tidigare dementerat anklagelserna och nu tillbakavisar även Nordisk ungdom uppgifterna helt. Organisationens talesman Fredrik Hagberg säger följande till Fria Tider. Det är helt taget ur luften. Ett 30-tal Sverigedemokrater. Bland dem SDU-topparna Gustav Kasselstrand som är alltså ordförande och William Hane som är nyvald ordförande för SD Stockholm är på väg att uteslutas ur partiet. Mattias Karlsson anklagar bland annat ungdomsförbundet för att ha citat lerat sig med personer från extrema extremistorganisationer slutcitat som Nordisk ungdom i syfte att flytta fram sina positioner. Tidigare idag avslöjade Fria Tider att eh, Karlssons högra hand Sverigedemokraternas presschef Henrik Winge hade haft kontakt med samma organisation så sent som 2014. Kort efteråt skrev de båda kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen om nyheten. Men utelämnade uppgiften om att avslöjandet kom från friatider.se. Samtidigt avfärdar Nordisk ungdoms talesman Fredrik Hagberg anklagelsen om att han och hans organisation skulle ha en plan på att infiltrera ISDU. Och han säger så här till Fria Tider. Det är helt taget i luften. Vi har aldrig haft ett sådant syfte och aldrig ens försökt att göra det. Vi har öppet visat vårt stöd för Sverigedemokraterna och vill såklart att de ska gå framåt. Men vi har inte haft som syfte att infiltrera den. Absolut inte. Nordisk ungdom ägnar sig främst åt olika typer av spektakulära aktioner. Uh, och eh, han håller inte med om Mattias Karlssons beskrivning av Nordisk ungdom som en högerextrem och rasistisk organisation. Eh, han, anammar rakt igenom fulmedias retorik och försöker använda sig av den retoriken mot medlemmar. Genom att stämpla oss eh, genom att stämpla oss som det blir ju värre för andra medlemmar som sägs ha haft samröre med oss och lättare att sparka ut dem. Men det här är bara nonsens. Och det är en taktik från hans sida. Att smutskasta oss så mycket som möjligt. På frågan om han känner till personer som är medlemmar i både SD och Nordiska ungdom svarar han Vi uppmuntrar inte till dubbelanslutningar men ett visst flöde av medlemmar till och från Sverigedemokraterna har det alltid varit och jag vet att några har varit stödmedlemmar i ett par år men har varit helt okontroversiellt. Och eh, Fria Tider, bild här på pressekreteraren i Sverigedemokraterna. Bild på Henrik Winge. Och det här är eh, publicerat den 9 april från friatider.se. Fria Tider avslöjar Henrik Winge, pressekreteraren i Sverigedemokraterna, låg bakom SDU-kontakten med Nordisk Ungdom. Mattias Karlssons närmaste man, Henrik Winge, hade 2014 en hemlig kontakt med en ledande person i Nordisk ungdom. Samtidigt vill Mattias Karlsson utesluta 30-talet medlemmar i partiet för just påstådda kontakter med just Nordisk ungdom. Jag tycker det är insinuant att försöka koppla ihop de här sakerna, säger Henrik Winge i en kommentar. Vi läser från friatider.se 9 april 2015. Den informella SD-ledaren Mattias Karlsson, 37 år, vill utesluta ett stort antal personer ur partiet och anklagar också ungdomsförbundet SDU för att ha eh, kontakter med högerextrema nordisk ungdom. Men eh, nu kan Fria Tider avslöja att Henrik Winge, idag presschef hos Karlsson och då styrelseledamot i SDU, hade nära kontakt med nordisk ungdom så sent som 2014. Han har fört mig och hela styrelsen bakom ljuset, säger eh, Sverigedemokratisk ungdoms ledare Gustav Kasselstrand. Eh, det var på tisdagen som ett stort antal SD-medlemmar fick nästan identiska brev från partiet, så kallade medlemsutskottet. Där de anklagades för att ha hyst ideologiskt avvikande åsikter. Samtliga bland dem är SDU-topparna Gustav Kasselstrand och William Hane väntas nu uteslutas ur partiet. SDU-ledningen ska ha lierat sig med personer från ex eh, eh, externa extremistorganisationer att tillsammans flytta fram sina positioner förklarade Sverigedemokraternas inofficiella partiledare Mattias Karlsson för Aftonbladet i samband med att nyheten blev känd. Här är en länk till Aftonbladet i eh, Expressen. Också eh, länk till Expressens eh, artikel. Stod Mattias Karlsson på sig med sina anklagelser mot SDU-ledningen. Men erkände samtidigt att han inte hade några konkreta bevis mot företrädarna. Istället beskrev han den så kallade prövningen i partiets medlemsutskott på följande sätt. Man lägger ihop ett antal misstankar och in, in, indicier och så tittar man på om den sammantagna bedömningen lutar åt att det finns fog för misstankarna eller inte. Det är sällan det finns teknisk bevisning som vid rättegångar. Men till skillnad från Mattias Karlsson kan Fria Tider idag, alltså 9 april, presentera konkreta bevis som binder en då ledande SDU-företrädare till Nordisk Ungdom, samma organisation som SD-ledningen hänvisa till när de vill utesluta personer med hänvisning till påstådda kontakter med extremhögern. Så sent som i februari förra året kontaktade Sverigedemokraternas nuvarande presschef Henrik Winge en ledande aktivist inom Nordisk ungdom och erbjöd honom bland annat att utföra juridiska tjänster. I förtroliga meddelanden mellan Henrik Winge och Nordisk ungdoms nuvarande ordförande Fredrik Hagberg uttrycker SD-toppen förvåning över att Nordisk ungdom och deras aktioner provocerar många inom Sverigedemokraterna. Och det är alltså eh, det är väl kanske e-post det här eller liknande va. Eh, citat då. Haha, fan vad ni, har lyckats, vad ni har lyckats reta upp vissa krafter inom partiet. Eh, eh, konstaterar Henrik Winge bland annat i konversationen. Två år tidigare hade en nordisk ungdom vandaliserat det judiska förintelsemonumentet i Berzelii park genom att hälla grisblod på det. Jag kan se också att de idag tar avstånd från den aktionen. Beslut min kommentar. En eh, tid före kontakten med SDU-toppen hade Fredrik Hagberg besökt Ukraina och där deltagit i Majdanrörelsen tillsammans med lokala ultranationalistiska grupperingar. Kort därefter meddelade hans arbetsgivare Försvarsmakten att han sägs upp från sin tjänst med hänvisning till besöket i Ukraina. I meddelandena som är publicerade här mellan Henrik Winge och Fredrik Hagberg från Nordiska Ungdom framgår det att Winge, som vid tillfället var förbundsjurist i STU, ville hjälpa Hagberg att få rätt juridiskt mot Försvarsmakten. När eh, Fria Tider under torsdagen får kontakt med Henrik Winge som pressekreterare för Sverigedemokraterna idag erkänner han att han har haft kontakt med Nordisk ungdom. SD Toppen menar dock att det rör sig om en helt oproblematisk kontakt och hänvisar till sin ställning inom Sverigedemokraterna. Det är helt uppenbart att jag inte är en person som har haft någon politisk samverkan med Nordisk ungdom. Jag har i varje politisk strid företrätt den breda folkliga socialkonservativa linjen och inte den smala linje som Nordisk ungdom står för, säger Henrik Winge till Fria Tider. Och tillägger, jag tycker att det är insinuant att försöka koppla ihop de här sakerna. Påståenden om att andra personer inom SDU skulle haft kontakter med Nordisk ungdom bedömer Henrik Winge däremot som mycket allvarliga. Det viktiga är ju att personen, personerna i fråga tar det här på allvar och förstår att den här oron den finns där och den är välgrundad finns starka skäl till att många personer vill reda ut de här sakerna, säger Henrik Winge. När Fria Tider visar upp Henrik Winges konversation med Nordisk Ungdom för SDUs förbundsordförande Gustav Kasselstrand under torsdagen reagerar han kraftigt på uppgifterna. De här kontakterna har han helt undanhållit fullständigt för oss i SDU-styrelsen, säger Kasselstrand som beskriver agerandet som ett svek mot ungdomsförbundet. Han vill inte svara på om det kan bli aktuellt med någon åtgärd mot Henrik Winge med anledning av Nordisk ungdomskontakter men betonar att ungdomsförbundet ska vara fritt från kopplingar till politisk extremism. Och här har vi någonting här. Uh, eh, okay. den oron som har funnits är ju att, så att, säga, att det har funnits en vilja att, att eh, på olika sätt radikalisera ungdomsförbund och parti eh, med hjälp av externa krafter som till exempel Nordisk Ungdom eh, genom eh, ja, olika typer av, av, eh, av samverkan. Och, ja, det här är helt enkelt inte av den naturen och det är helt uppenbart att att, att jag inte är en person som, som eh, har haft någon politisk samverkan med Nordiska Ungdomen. Det är uppenbart att jag i, i varje strid eh, den senaste tiden, både i ungdomsförbundet och i partiet, har företrätt den breda folkliga socialkonservativa linjen och inte den smala radikala eh, linjen som, som företräds av eh, Nordisk ungdom och de som står Nordiska ungdom nära. Det är helt enkelt inte av den naturen. Jag tycker att det är uppenbart också, det är insinuant kanske att, att försöka koppla ihop de två eftersom det är så pass två så pass eh, vitt skilda kontakter så att säga. Men är, är det två helt skilda kontakter? Du, du sitter ju som styrelseledamot när du gör det här i SDU eh, och samtidigt så sitter du då på, på ledig tid och, och, och, har kontakter på Facebook och privat med en ledande företrädare för Nordisk Ungdom. Ni pratar om vad Nordisk Ungdom gör, du lämnar ut information om vad partiet, alltså SD då, hur reaktionerna på vad de gör är inom SD. Det ser ju väldigt mycket ut som att du pratar med honom eh, i egenskap av i alla fall att du är styrelseledamot eller har insyn i Nej. SDU? Nej, men uppenbarligen inte. Jag menar, de två ämnen som vi diskuterar. Det ena är arbetsrätt. Och det gör jag inte inom ramen för min, min eh, position som ledamot i SDU. Det andra ämnet är eh, huruvida han har lyckats reta upp personer inom partiet. Eh, och det gör, kan jag heller inte svara på i egenskap av min roll som, som ledamot i SDU. Nej. Eh, så att, att jag tycker faktiskt att det är tydligt att ja, den, jag, jag menar, skulle det vara så att Fredrik Hagberg hörde av sig med en arbetsrättslig fråga idag så tror jag inte att det skulle vara särskilt kontroversiellt att diskutera arbetsrätt med honom idag heller. Nej, fast när du erbjuder, dem, när du erbjuder dem deras hjälp, du säger ju så här, ni kan höra av er och så vidare. Det, alltså det här är ju ändå lite mer än att bara, ja. Eh, och, och, även om du bara hjälper med, med det man ser i de här konversationerna så finns det inga gränser för vad man bör ha för kontakter. Jag menar, du, du skriver fan vad ni har lyckats reta upp vissa krafter inom partiet. Det, det är smileys och det är ett väldigt förtroligt tonläge. Och samtidigt så alltså två år innan det här, då var ju de här ute och vandaliserade ett judiskt monument alltså i Berzelii park. Man hällde grisblod på, på ett monument över förintelsen. Finns det inga gränser för vilka kontakter man bör ha även om man gör det så att säga som du menar och rent privat när man sitter i styrelsen för ett ungdomsförbund som tillhör Sveriges tredje största parti? Jag tycker som sagt att eh, som sagt, den kontakt som han tog med mig var ju i egenskap av juriststudent där han frågade mig eh, ja, angående att han hade haft eh, han uppfattade att han var på väg att bli avskedad eller om han hade blivit avskedad på grund av sitt politiska engagemang. Och eh, då... Eh, då... Ehm, förlåt, nu är jag avbruten här. Liksom, han, han kontaktade mig med anledning av att han hade, han hade fått arbetsrättsliga problem. Han hade blivit avskedad eller riskerade att bli avskedad på grund av sitt politiska engagemang. Eh, och jag svarade honom ja, utifrån den kunskap jag har i, i arbetsrätt. Eh, och jag, om jag inte minns fel, rådde honom att, prata med sina fackliga ombud kring den frågan. Um, och jag påtalade också att han hade retat upp krafter i partiet, vilket ju inte på något sätt är... Uh, ja, idag är det väl uppenbart för alla att det är på det sättet. Ehm, och det har jag, det har jag aldrig haft någon, någon eh, det har aldrig funnits något att säga vilja att på något sätt initiera något politiskt, någon politisk samverkan. Det har inte funnits någon samsyn i politiska frågor. Eh, det har aldrig funnits någon vilja varken från mig eller Fredrik Hagberg att på något sätt ha det här till någon slags konstruktiv politisk nivå. Utan det har varit fråga om att han har frågat mig ett specifikt juridiskt ärende och jag har svarat honom om det. Ja, det där kom alltså från uh, Fria Tiders hemsida. Och det ska tydligen vara publicerat också på Youtube här. Och klockan går lite grann här. Jag fick inget besked från Karlstad-bloggaren här. Eh, jag har ju problem med pollen också, går på tabletter här. Eh, eh, från eh, B-datorn kör vi idag och eh, vi har här vi kör alltså längst fram till 1955. Jag kan säga också att whitevoice.com som kommer varje lördag 20.00 kommer att upphöra efter program nummer 100. Så det är två program kvar. Eh, Radio Britain Online är också nedlagt så det kommer nog inga mer program där. Och eh, White Voice kommer troligtvis också att eh, försvinna kanske eventuellt från Sverigekanalen här på lördagarna klockan 20. Vi kommer att ha dikter av Nils Ferlin också från 1960 och mycket annat här. det eh, finns på sverigekanalen.com eh, mer än 40 000 besökare och lyssnare och det är från hela världen. Det finns också på gallerhornet.tk och gallerhornet1.tk. Daniel Spansk eh, kommer troligtvis också att medverka samt bloggen crimesweden.blogspot.se Uh, vi ska lyssna lite grann här på... Uh, vi ska se, vi har en intervju också med Syriens president också här. Men vi kommer inte hinna med det. Men uh, vi har Red Lance Rosenthal som har en radioshow här. Man kan inte ladda ner någon mp3 där, man kan bara lyssna. jag vill ju ha klart för mig att om man heter Rosenthal i efternamn då är man faktiskt det. För Rosenthal är ett jud, judiskt, judiskt namn. Men han har ett radioprogram och det finns också på Youtube-kanalen. Och man kan ju också göra om Youtube till MP3, vilket jag brukar hålla på med. Här har han tagit upp Black and White Violence. Ride Lance Rosenthal ska vi ta och lyssna på en stund framåt. Och eh, Rosenthal är som sagt ett, ett ju, judiskt namn. Han har ett, eh, ett radioprogram. Du eh, kan söka på eh, Raid Lance Rosenthal. Och vi ska lyssna lite grann. Det kommer på engelska här nu. Reed Lance Rosenthal. Rancher, number one best-selling award-winning author, and unabashedly, unapologetically on the right side of the outstanding issues of our generation. But don't try to fence him in. Sometimes his positions will surprise you because Reed is definitely his own man with his own opinions. You might love him, you might hate him, but you won't be able to stop listening. Step over to the right side with Reed. Issues of our generation. This is Reed Lance Rosenthal on the Right Side Radio. Welcome, Rocky Mountains, from New Mexico to Montana and Utah to Nebraska. 6:50 a.m. and the Town Square Network, Cheyenne, Wyoming, and points north and west, and 7:80 a.m. the Monster Station, Denver, and Easy 101, Colorado Springs, and northern New Mexico. Happy Saturday, folks. Got a great show for you today. We have Colin Flaherty on with us. He writes for WorldNet Daily. He's written a terrific book called White Girl Bleed a Lot The Return of Racial Violence to America. It's chilling. We're going to be talking about it today and a much bigger picture that the book portrays. Uh, he's won 50 journalism awards, uh, you know, Society of Professional Journalists, you name it. And uh, the guy knows what he's talking about, and he's not afraid to say it. And I want to tell you folks that uh, I think this particularly apropos given the tempest, shall we say, contrived tempest, in my opinion, uh, the brouhaha surrounding the Trayvon Martin case, where we have taken a simple jury vid- verdict about a very unfortunate incident between a Hispanic guy and a black guy, both of whom made bad decisions that ended badly, and it has been twisted all out of proportion. I think I think Cohen's going to give you a whole other perspective on what's going on behind the scenes here. So, Colin, welcome to the show. It is my pleasure to be here. So, t- tell us, you know, White Girl Bleed a Lot is, in its essence, about black on white violence, right? It's about an epidemic of black mob violence. So it's black on white, black on Asian, black on women, black on gay, sometimes black on black. And you know, you have like 500 incidents listed in this book, and every one, every one is just a, every one is just the tip of the iceberg. A lot of them and, are video too. And, and just out of curiosity, um, and yet, by the way, folks, I'm going to be posting uh, one of Colin's articles, <clears throat> which is about a uh, sordid series of violent encounters, if you will, uh, just very recently at uh, in Virginia on a beach, and it's pretty interesting. It goes along goes along with it. So as usual with the show on the archives, uh, you folks go take a look, and there will be a number of articles, including Cullen's and this video. And I think it'll add, shall we say, some meat to the bones that we're going to be talking about today, because there's only so much we can cover in an hour. So, Colin, in your research of this black violence, Tell us, you know, give us a nutshell. What did you find? I found that there's an enormous amount of black mob violence all over the country and that the newspapers refuse to cover it. Now, 10, you were talking about the videos. 10 years ago, I could not have written this book because nobody would have believed me. But when I was doing my own radio show, I started seeing all these stories about stuff happening in Philadelphia. So I said, that doesn't sound right because it said they're just a bunch of teenagers doing this and that. I looked on YouTube at the videos on YouTube, and the videos are totally present a totally different story than what you read in the paper. On the paper, it's just oh, some minor injuries, a few unruly kids. On the video, on the video, it's a thousand black people rampaging down the streets of Philadelphia, pulling people out of cars, beating people up, going into restaurants stealing stuff, defying police, fighting police, firing guns, and I kept showing these videos to, to other reporters, and I would say, "That looks like a race riot." They said, "No, race has nothing to do with that." Then after the 10th, 20th, 30th video showing to a, a lot of different reporters, a lot of different people, I thought, "I think I have to tell this story." Well, you know, I think it's a story that needs to be told because it puts into context, should we say, <laughs> no pun intended, the whitewash that this type of thing is given by most most of the media, particularly the mainstream media, and and this violence. I mean, it, it, this is not just in the big cities. I mean, it's Peoria, it's Springfield, it's Greensboro, Des Moines, Cedar Rapids, Champaign, Utica, Rochester, Long Island, Wilmington, Dover, New Haven. I mean, you know, th- these are not. This is not L.A., New York, Chicago, Atlanta. So, if, any, if, any, if, if a couple weeks ago I had told you that Iowa was a hotbed of racial violence, including Beat Whitey Night at the state fair, I wouldn't expect you to believe me unless I produced a videotape. Tell, tell, tell us about Beat Whitey Night at the Iowa State Fair a few weeks ago. So it was, it was a couple of it was two summers ago, but it was uh, it happened over a period of three or four nights. Large groups of black people were beating people up inside the fair, outside the fair. At some point, um, they started yelling "Beat Whitey Night." That showed up in a police report. The reporters go to the po- the spokeswoman for the uh, Des Moines Police Department, and they said, "What's up with this violence?" I mean, is this racial violence? And she said, yeah, well, it's all black people. And that's all we know so far. She got fired for saying that. Oh, excuse me, she didn't get fired. She got transferred to the traffic division. Anybody who's ever watched a Clint Eastwood movie knows what that means. That means you just got fired. So, give us some other examples, if you will. You know, pick four or five that really stand out vividly from your research in this book that uh, people may be able to relate to here in the Rockies, particularly, you know, let's say Denver. What about Denver? Gosh, Denver probably has, you know, the Denver they probably have the nastiest, most organized uh, racial mob, black mob violence anywhere I've seen. Well, I think they arrested. I always forget if they arrested 25 people for for attacking 32 people, or they arrested 32 people for attacking 25 people. But they did it over a long period of time. It was kind of a game and uh, this happened a few years, three years ago. Um, but that, you know, Denver. I mean, th- does anybody suspect Denver is a center of racial violence? But it's on video. And so, you know, other than so, this was a gang of or, or a group of thirty-two or twenty-five that would what single out uh, white people or gay people or Asian people or whatever, and then just do what yeah, yeah, yeah. It's, a lot of it's on videotape. You see it. You know, somebody be walking around downtown Denver. All of a sudden, one person stops in front of him. All of a sudden, he's surrounded by a few other people. All of a sudden, his his world changes in a big, big way. And at some point, you know, the, the police this freaks people out in Denver. Freaks people out that they have black mob violence in their holy little place of Denver. And nobody wanted to talk about it, but every once in a while, something there's some we get an example that's that's so terrible, that's so astonishing, that it kind of pierces the veil of, uh, of, of, of, ignorance and silence that people surround this violence with. And Denver was a good example of that. So, what, what other Rocky Mountain area towns has there been any of this type of violence in Utah or uh, I mean, I haven't heard of any, but that doesn't mean anything because obviously the media is not reporting it in Wyoming or Nebraska or Idaho, uh, New Mexico. Well, don't don't jinx it. I was on the air with uh, Bill Cunningham a few months ago, and he said this doesn't happen in Cincinnati. Sheriff here wouldn't put up with it. Well, you know, it, then it started happening in Cincinnati, so. <laughs> Said <laughs> no, you know what? It happens a little bit in Denver. You get I hear, there's more stories going on in Denver. I don't hear anything about Idaho. I'm trying to think of there, you know what? I've actually reported on something in Nebraska. I'm pretty sure it was Omaha. Um, let's just say let's just say some of those places are you, you pro- your listening audience is probably listening in some of the safer parts of the country. Yes, although a, a huge part of our audience is you know Denver and the Front Range, so uh, you know, based on what you've been describing, that's not necessarily a safer part of the country. <clears throat> where where do you see like the largest numbers of people involved in this violence? I mean, is that still kind of in the big cities, or did some of these smaller cities like you know Greensboro or Des Moines? I mean, did they have hundreds of people, thousands of people, a score of people involved? You know, it, it, it that's hard to say. It just happens so spontaneously, and you know, sometimes we'll have ten people, sometimes we'll have a thousand. Greensboro, North Carolina, last year on the Fourth of July, they had a thousand people, thousand black people running down the street, fighting police, in downtown, fighting and destroying property. Uh, you know, one guy gets up on a picnic table and he's trying to exhort all of his fellow rioters to attack the police they pepper they pepper sprayed him, so they, I finished that. But Greensboro had a thousand people, and then Greensboro is a good example because I thought that was was kind of a nice, kind of quiet, you know, di- almost like an of Mayberry town. To tell you the truth, it's kind yeah, of actually, actually I've been to Greensboro, and I have to agree that's a great description for it. And so all of a sudden, then I'm watching these videos, and then all of a sudden the TV guy goes, "Oh yeah, that's been happening every weekend in June." Then it started again this year, and it started again on the you know the run up to the Fourth of July. Then they had you know they had put a, had an emergency meeting for a curfew. They had a you know big violence and shootings and black you know black mob violence on the Fourth of July. Then they had one just a few days ago. So I, I don't I don't know how to describe like how how these things happen or why they happen or the number of people, but i tell you something. The, the willingness of you know local authorities to put up with it probably has something to do with it. People in Greensboro were frightened to death to confront these people. What? Why is that? Well, some of the folks here. Here's why. A couple of reasons. One, some of these you know city councils are very liberal, and so when you have a thousand pe- black people running down the streets of Greensboro, a lot of the members of the city council in Greensboro took it upon themselves to accept the blame for that uh, situation. They didn't have enough jobs. They didn't have enough housing. They didn't have enough this. They didn't have enough that. Um, in the meantime, you know, the people involved were just going crazy. And um, everybody's afraid of somebody pulling the race card. And people are definitely afraid of, to confront this. So, if we step back do you think that uh, do you think most of this violence is kind of premeditated? I guess it would fall into one of three categories. Love your opinion on it. Is it premeditated? I mean, did 50 people kind of sit around for a few weeks and say, you know, on June 19th we're going to go out and ransack and beat up people, etc., or is it kind of a you know the term flash mob? I mean, 50 people just find themselves in the same place and all have a bad idea at the same time, or is it something kind of deeper seated, you know, which is fomenting the quest for violence, if you will? I find a lot of number two, a lot of number three. For example, in um, uh, Minneapolis, um, you know, last summer they had a concert downtown, so they poured a thousand people on from the streets of Minneapolis into the downtown. There's videos of he does all sorts of black mob violence, going into restaurants, fighting people, beating people up in the you know in the cafes. And Minneapolis, downtown Minneapolis, has nasty black mob violence. All like dozens of examples, like just in the, in the first part of last year alone. And so sometimes it is people that are just bored and they say, let's go do something. I wrote a couple of stories about that in the book, about, you know, people who went out and killed somebody by accident. What what, what what, what what what percentage of this violence ends in death? What percentage ends in you know serious injury, and what percentage is more property damage and you know pushing and shoving? I would say the death thing is not is I will not say it's rare, but it's unusual. Lots of property damage. Um, you know, it's funny. The police always call it a minor injury. You know, if you get punched in the nose, to me that's a minor injury. If I get punched in the nose, that is a major injury. The police, the police chiefs, and the newspapers. That's half of the book is how they describe it, how they report it. Half the book is showing how they're constantly trying to minimize it, marginalize it, wish it away by you know saying these injuries are minor and not really. Oh, just a, you know, you you you quoted an article from Chicago where they had a bunch of kids going around beating people up, and the police police chiefs came in and said, "Oh, it's just people shoving, pushing, and shoving." You know what? If you're in the middle of a crowd of 50 to 100 black people, somebody pushes you or shoves you. I mean, what? That's not just walking down the street and bumping into somebody accidentally. That's a very volatile, dangerous situation. Well, didn't the Chicago police chief try and blame some violence of this type in Chicago and Sarah Palin and the Pilgrims? You know what? If if uh, if, if I didn't have that on video, I would not believe that. <laughs> well, I think I had to read it three times, then I had to go look at the video. Yeah, did you believe it? Uh, it, it, it uh, I, uh, my mouth was open. I had to play it twice. Did you believe that they put this person in charge of making a major American city safe? And now, is there any surprise that things are worse than ever in Chicago for this kind of thing? No, it's not a surprise. You know, I mean, listen, history history bears out, uh, shall we say, successful and unsuccessful attempts at law and order. And uh, Chicago is like if they had a hundred boxes to check on what to do wrong, they've checked every one of them three times. And for for this guy to stand up, I well, I was it like 600 people that were rioting on that occasion and Sarah Palin and the Pilgrims are what got him pissed off? Those are the people, and, and, and, and in one case he blamed Sarah Palin because she represented gun control, and the Pilgrims represented white racism, uh, which is another very popular theme to... It's funny, the liberals always say two things. One, it's not happening. Two, here's why it's happening. And, well, listen, that's a uh, liberal mantra, isn't it, right? deny everything, admit nothing, and then distract. Yeah, and, I mean that's what they do. They do it very well. And um, they're in, you know, they're, but their skills are being taxed on this because there's so much going on. There's so much videotape that every so many people know what the truth is. It's getting harder and harder not to tell the truth about it. I'm really interested in. So obviously, you know, it's pretty easy to understand why they pick out a white person, and it's pretty easy to pick out a white person. But you have instances in your book about them literally going, you know, searching out gay people, you know, or looking specifically for Asians. And eh, what what prompts that? I mean, where does white racism come in with a gay person or an Asian person? Yeah, you know what? You just you just found the soft underbelly of the entire critical race theory. I congratulate you. Uh, the critical race theory says that uh, white racism is everywhere and it is permanent and it is responsible for basically every bad thing that happens, every difference between black people and white people. So why do they see every Asian? I, I spend a lot of time in the San Francisco Bay Area. I have a lot of uh, or Chinese friends there, especially immigrants. Every single one of those people lives uh, uh, black mob violence against them they if they're you know if they're coming home from a business or if they're going into a certain part of town is an everyday fact of life for them. The San Francisco Chronicle called it the dirty little secret of San Francisco. Enormous amount of black mob violence on Asians. And you know, I've got people in the book who quoted saying, "Yeah, it's because uh, we think they have money and we think they won't fight back." Same thing with women. Same thing with gay people. Um, there's just, you know, uh, it's, it's, sometimes it's a very simple reason why this stuff happens. It's because they can. Yeah. Well, I mean, isn't that true of everything on a on a between nation states or between individual human beings? I mean, the the personality, the conflicts, the push pull, and the peace through strength is always the same, right? You're far less likely to attack somebody if you are pretty sure your nose is going to get broken or if you're pretty sure he has a concealed carry. <laughs> yeah, know? there's a yeah, oh, exactly. Yeah, you know, I wasn't a gun person before I started writing this book. I am enthusiastic gun person now. And listen, you can you know, I, I, and I'm sure you've done this, Colin. You can track the stats. You can track them internationally. The most heavily armed countries have the lowest incidence of crime. The Justice Department came out with their their self-embarrassing study. You know, the gun control nuts came out with their self-embarrassing study two months ago, which basically said, you know, gun ownership and the number of guns has increased 30 to 40 percent. Uh, violent crimes with guns are down 60 percent, and homicides with guns are down 40 percent. Gee, what kind of conclusion do you reach? The more people that have guns, the less violence you have, because people aren't going to pick on somebody that they think can fire back. It's really simple. In my world, I'm just a rancher. What do I know? <laughs> hey, you know what? If you if I had my way, I would take that Nobel Prize from Al Gore or President Obama and give it to John Lott, who's the economist doing these studies that that talks about what really happens when somebody owns a gun. Yes, ab- absolutely. And, and you know, listen, you can go to those stats. It's kind of interesting because I did a little research before the show and the black and once again you know uh, audience take this with a grain of salt because the media doesn't report this stuff i mean the only i think the only kind of treatise on it very well researched totally documented wonderfully backed up is this book that cohen has written and uh by which by the way i think you can get on amazon you were an amazon number one bestseller weren't you yeah, yeah. I mean, you were you were rocking it. So, White Girl, Bleed a Lot, The Return of Racial Violence to America. Thomas Sowell. And, when Thomas Sowell writes a column about your book, that is a good thing. Yeah, that's a really good thing. And folks, this is not some kind of whackball book. I mean, the the uh, uh, the San Francisco paper Examiner gave it five stars. Uh, Opie and Anthony, the Opie and Anthony show, called it a great book. Uh, I don't know if you guys have heard of Jesse Lee Peterson. He's a national talk show host. He called I suggest you get this book because it will open your eyes. It, you know what it'll do? I don't think it'll open your eyes. Just Colin, tell me if you agree with this. It will confirm what you already know innately. This is like the period at the end of the sentence. May I tell you? May I tell you who, what people do with the book when they buy when they buy it? Sometimes a lot of people buy more than one. A lot of cops buy it. They give it to people, often at a Thanksgiving or a Fourth of July family thing. They slap it in front of their liberal brother-in-law and they say, "Read this, you blankety blank blank blank." Exactly. A lot of that going on. Exactly. Look, <clears throat> one of the things when I was doing this research, I got off on a little tangent, but I I noticed once again and it's not always reported. But those states with the, shall we say, most permissive gun laws, for instance, Wyoming, which allows concealed carry without a permit, has virtually no, none of this type of violence. It also has, by the way, one of the lowest, if not the lowest, crime rates in the United States. So there's a direct correlation between this. Which brings me to my next question, Colin. How, in your opinion, do you get this kind of stuff under control? I mean, when can when when can you when can when can an Asian or a gay or a white person or a woman? I mean, when when can they walk down the streets of these cities at any time, not just the winter time, and feel safe, not be looking over their shoulder? What needs to happen? Short answer, I don't know. Long answer, whatever the answer is, it begins with telling the truth. Yes. That we have a wicked problem with violence and anger and resentment that nobody's talking about. You know, but it's in plain sight. You know, you can see it all the time. You can see it all, well, all the videos. Well, it's it's in plain sight, and don't you think? Uh, you know, my personal opinion is that there are those in this country, including the folks at the highest levels of the administration, and we're talking about Eric, uh, you know, and M- Michelle and Barry. There are people at the highest levels of government who love this stuff. This is such a wonderful distraction for them away from the economy, IRS, ap Fox. Benghazi, you name it. And not only that, they get to drive that divisive wedge which Saul Alinsky advised his disciples to drive, you know, the old divide and conquer. If it's not economic, then it's gender. If it's not gender, then it's religious. And if it's not religious, it's the best of all. It's race. I mean, don't you think a lot of this fomenting is purposeful? You know what? I I, I had to I, I wrote a column uh, a couple weeks ago got a lot of traction. It was about it, was. You remember when the story came out that said the Department of Justice sent community organizers to Florida to organize anti uh, pro Trayvon rallies last yeah, year? and prior to the trial. Now, had you told me that without me seeing the documents, anybody who told me that, I would have said, you're a nut job, because that doesn't happen in this country. The Department the executive branch is not going to send people down to stir up a, a, a crowd of people in a racially charged situation. I don't think that happens. Guess what? I, I was wrong. Yeah, well, we, have been wrong about it. I think um, I think many of the listeners to this show and you and I have had our eyes opened a number of times and continuously over the last five plus or minus years and we shake our head in disbelief. I didn't think that could happen here. Well, it's it's you know I I don't uh, when I set out to write the book, I set out to write a mainstream book without causes or solutions, also without apologies. So I don't do a lot of theories about why this happened or what the solution is because I wrote the book for people who deny that it's happening. There's an enormous number. I was talking to the main reporter for Associated Press the other day on the phone, and he said, you know, he eh, eh, eh, he called me, interviewed me, and I, I, he said, listen, I don't believe this is happening. And I wrote the book for that guy. Right. I wrote the book for people who can look at the videos and say, Colin, I don't, I don't see race has anything to do with that. There are hundreds and hundreds and hundreds of these things happening all the time we hear about that we don't hear about. Well, at what point do you think? At what point do you think, or what, what are the chances of somebody's life being touched in one way, shape, or form? I mean, it might be them directly, it might be a relative, it might be a close friend. Um, I, I mean, what what what percentage of the population out there? And I know this is somewhat guesstimate, has been touched or will be touched by this in the next few years? Well, I, I, I, a lot of people have been touched by racial violence but you know, I was talking to actually, you know, I get a lot of calls from prison psychologists, also cops. I was talking to a prison psychologist about this the other day. I said, when I talk to people about their experience with racial violence, it's almost like there's shame. They're embarrassed. They don't like to admit it. Do you have any idea how many people in these back in the 70s, 80s, and 90s and 60s, when these schools went from became integrated the enormous amount of racial violence that happened then and still happens today. It's crazy. I got I have one story in, in the book in South Philadelphia. Um, they're, they're, uh, uh, they're, the school is about 80% black, 17% uh, Asian, recent Asian immigrants. These students, for years, were being brutalized every day. Years. They went to their they went to the principal and she said, "Here, Here's a piece of paper because you're causing it, Asian students. Here's here's some instructions how not to antagonize the black students in, in South Philadelphia High School. Finally, the you know the Department of Justice came in and said, "Oh no, no, no, no, no, no, this is not the way it works." But the Asian then the Asian, then the principal, the black principal of the school, hinted that it was the you know that the Asian students were causing everything. And what was his reasoning? Her her reasoning is that the, the Asian students were did not understand the black students. And uh, when when they asked her, well, you know, we had all this like violence and this person. One day they had 13 people go to the emergency room. 13 Asian people in South Philadelphia High School. And so they went to the principal and they said, well, what's up with that? Why don't you arrest those people? And here's something from a little buzzword called this is like textbook critical race theory she did not want to criminalize the students. And so the, the view uh, among a lot of people in schools and other people in public life is that somehow the people responsible for this violence are not responsible for it. They are the victims of a long tradition of racism and poverty, and you fill in a thousand other excuses. So to arrest, how much, so how much sense would it make to arrest these people if they were not really responsible. I Understood. represent to you that is an extremely popular point of view. So it's kind of like alcoholism, right? And al- when you talk to an alcoholic, they say, "I don't have a problem, and if I do have a problem, you gave me the problem, so it's not my problem." And it, I also the, the guy, the, the, psych, the psych, psychologist also said, "Yeah, it's kind of like people who are victims of sexual abuse. They're very ashamed of it." So there are ashamed. Oh. Uh-huh. they uh, eh, eh, eh, how, how many of these types of incidents in your research involve, you know, sexual assault? I mean, not just getting. <laughs> well, I did. I did a little sexual. I did. There's some. Um, there's some. Most of the stuff I do is. Uh, mob violence. There is some, you know, there's a nasty, <laughs> oh my gosh, there's a case in Texas outside of Houston um, and a mob of uh, black people sexually assaulted over a long period of time, uh, like a, a preteen Hispanic girl. So a newspaper called The Grio, which uh, would surprise people to learn that NBC News has a separate site for black people called The Grio. Seriously? Grio. I didn't know that. Okay, so yeah, if you go to thegrio.com, all the major news sites have uh, separate sites. A, a lot of newspapers, too thegrio.com. So I go to the Grio to look this up right after it happened. How do you, how do you spell that, Colin? G R I O. The okay. Grio. And it's an African term, so I learned on the website. So I go to the I go to the Grio website to learn about the what their point of view on the assault was, and their point of view was that the girl was sexualized and leading these uh, you know 18 to 30 year old men on. It was her fault. Yeah, once again, uh, that was up for a couple days before. That was up for a couple days before somebody finally got some sense into their head and think, well, I guess it's not really that cool to go around blaming the victims of sexual assaults for their their plight. Well, you know, listen, we have a president who blames what tsunamis, ATMs. Uh, you know, uh, it's very fashionable for anybody of any ilk to blame something else. I mean, taking responsibility for your own actions is quickly becoming a thing of the past and it's aided and abetted by this poor coverage or lack of coverage. Uh, you know, I, no. you, you, had, you had a great comment a few minutes ago, and that is it begins with the truth. It begins with sunshine. Begins with the truth, and I don't see how this can survive the truth. I mean, if people, you and I just sit there and go, listen, this is happening. And here, here's the thing. Don't we live now in the most racially conscious country in the world? Oh, absolutely. Pick up, we'll pick up a newspaper. We read about the black caucus, black churches, black labor unions. Many of these articles are written by members of the National Association of Black Journalists. So all this stuff happens is black mob violence, and I go to these same people who write these same articles, extremely race conscious, and I say, "What's up with that?" And they go, "We don't know. We're colorblind." <laughs> Conversations actually happen. Listen, do you get called a racist? You know, less less than less than you would think, because uh, I I don't because I don't do the I don't I, I, I'm one of these silly, you know, we're all members of one race, the human race people. I guess I'm in a minority apparently from what I I've learned, but I don't so I don't do the overarching generalizations. All I do is just say this happened, that happened, this happened, that happened, this happened, that happened, and here's the video. Yeah, straight journalism. I mean, here, yeah. here, here's the facts, here's the backup, here's the source. And so pe- some people, they get a little silly and they say, that's a racist fact. I just shrug my shoulders and go, whatever. Yeah. It, it, in your research, you know, I mean, I'm sure people have heard about Asian gangs, and I'm sure they've heard about white gangs and Hispanic gangs, but in overall violence of this type, you know, where it involves a group of people singling out shall we say, a singular or another smaller group of different people, whether whether they're in this case gay, women, white, whatever. What percentage of the violence of this type in the United States is black versus white gangs or Hispanic gangs or Asian gangs? It's exponentially out of proportion, but there there aren't any numbers on this. I'll tell you why in a minute, but I tell you what, a lot of people me, uh, were, were happy when I posted something the other day on my website, uh, whitegrub.com, where it said, finally, a white riot. There was a bunch of surfers who rioted in Huntington Beach, and they tipped over some toilets, and they shot and they shattered a store window. So between that and the fight I saw at the Kenny Chesney concert on video a month ago, uh, that's like my that's like my big video collection of white mob violence. Uh, so here's the thing. So how about the stuff post the post acquittal of Zimmerman? There were there were uh, uh, you know lots of violence in Oakland and L.A. and uh, other places. And um, but how would that be? How would, how did that show up in the crime stats? Was anybody charged with rioting? Did anybody? I mean, they did. To all intents and purposes, statistically, this violence did not happen. And so, yeah, nothing to see here. Move right along. And that's the that's like the last straw that the reporters and the the mayors grasp at is that oh no, the statistics show crime is going down. Baltimore, just over the weekend, we have an enormous amount of racial violence in Baltimore. So bad that the biggest employer in downtown Baltimore is getting ready to move out, T. Rowe Price. And uh, you know, there's, there's videos of it, a lot of videos of it. And uh, you know, that's the only thing they could say is that, oh, no, the statistics tell a different story. But I, then I started reporting all these stories about people who go to Baltimore, and they said, hey, I saw this huge black example of black mob violence. And I called the police and I said, hey, I'm curious, what happened to that? And they go, lady, we don't have a report on that. So there's enormous amount of violence going underreported. I did a story, a chapter in the book on seven or eight cities where that's a front page paper, front page story, including including the New York Times. And so the violence is kind of the last, I mean, the statistics are kind of the last refuge of a scoundrel. And they, they can do anything with them that they want. You know, I, I have a lot of cop readers. And I have a lot of cops who keep me posted from Chicago. Well, anytime anything happens near the president's house in Hyde Park, say somebody shoots a gun through a window, well, they turn that crime from a felony weapons discharge into a misdemeanor vandalism. Boom. Mm-hmm. And that has so it's, a, manip- it's a manipulation of statistics, just like we see on the labor front, the GDP front, you, you name it. I mean, it's just another manipulation of government statistics to to big, come to an end and to paint it to paint a picture that they want us to see. My biggest disappointment in writing this book is my experience with police chiefs and administrators all over the country. Um, they're, they're political appointees doing political work. The cops on the beat are heroes uh, many of the police chiefs um, are not. Well, uh, give us the three, <laughs> in your mind, the three uh, most glaring examples of a police chief who, shall we say, I'll be kind, operates in his own reality. Well, we already mentioned the king of the, the king of the hill, uh, Chicago, uh, superintendent of police, Chicago. Right um, you know what? He's he's not that much different than anybody else. Okay, my own little town. I'm, I'm the, I, I spent a little time at my my family home in Wilmington, Delaware. Um, last summer, I saw a two-inch story in the newspaper. Um, 800 black people were fighting, shooting guns, um, doing all sorts of stuff at 2 a.m. outside of a party in this like warehouse district, right? I mean, like a like a like a not not a downtown warehouse, like a suburban a business park kind of deal where they rent the hall out. I called the state police. Uh, so I always have to ask the question, right? You know, say, well, what happened? Blah blah. We don't know. We don't know. So, uh, did anybody notice if the the mob was a particular color? You know, no, nobody noticed anything about that. and so, and so I wrote a story about how I figured out who it was, and I, I came up with pictures, videos, and it turned out they had done the exact same thing the year before. Same scenario 800 people, 300 cops, fighting, gunfire. And so I could single people out all night and day, but it would probably be better if we singled out the people, the, the administrators, who, who don't put up with it. I'll tell you what, though, there are a lot of heroes on the streets. Houston, Chicago, New York. I hear from these people all the time, these cops that are trying to do their job, keep the streets safe, even though they know the people running their city who, who do you think the, the best three police administrators are in, in your research in the United States? Well, you know, I can't imagine a, a And I'm sure there's more than that, but just the three which would come to mind. I can't imagine the famous Joe Arpaio would put up with any of this if this were in his, uh, jurisdic- jurisdiction, the, the Arizona sheriff. There was a sheriff, the sheriff, the sheriff. There's a sheriff in Milwaukee who told everybody uh, after some nasty racial violence in Milwaukee several dozens of examples of it there. The sheriff of that county said, "Listen, people, you better you better get yourself concealed. Cur- if you want to protect yourself, you better get yourself concealed carry because we can't do it." Uh, he's good. There's a guy that just gave a speech. Um, I, I, you know, I was going to write about him, so I don't have his name committed. Uh, he just gave a speech, wrote a column. I want to say South Carolina. He got up and told everybody the truth about, the, you know, in very stark terms, about what's you know what's behind all this violence and what the facts of the violence are. I mean, if you and I just if you and I were living on your ranch, shut off from the world for 20 years, and we rolled out and start reading the newspapers, you and I would know for sure that we were in the midst of a white on black academic, epidemic of violence. Well, yeah, you mean sure. that's the story that the newspapers try and portray. Yeah, it would be because I mean I read I read and it was un- uncontradicted that it is open season on black men in America now. Oh yeah, listen, there were like five or six black commentators that had to say that, and then of course the mainstream media managed to twist uh, Zimmerman from a Hispanic. I mean, he's he's <laughs> totally Hispanic. His family is Hispanic. They speak Spanish to a white Hispanic. What does that make Obama? Does it make him a white black man? I haven't figured all this out yet. Here's the thing whenever you talk about race, if you talk about the like technical racial stuff, like you're talking about now, for more than 30 seconds, that's how long it takes to get silly. Yes, exactly. That's exactly right. And so, but my my point is is that the, the media has been silly about this for months. Yeah, no, they go to 29 seconds and they yeah they go to 29 seconds and they stop because they know if they go to 30 seconds, uh, it's going to be too silly for even them to talk about. <laughs> <clears throat> listen, what do you what do you see happening? This is totally conjecture. Do you see this violence increasing or decreasing? And whatever your opinion is in the future, um, why? Okay, here's here's here's something I, I, I, I apparently everybody in the country knew about except for me, that made me think uh, it's a, the, the immediate future is very very bleak. Do you remember last year when um, uh, Breitbart came up with a videotape about Obama introducing a Harvard law professor, and for yes. two days everybody thought it was going to like blow the campaign out of the water. Yeah, and then he had his beer garden party, you know, and everything was well, cool. That guy was Derek. No, that was somebody else. But the, the, oh. the guy he was introducing was it was Derek Bell. He uh, Obama introduced him at a uh, law school function in 1991, and uh, Derek Bell is the inventor of critical race theory. So everybody thought that because this is such a you know wacky theory that Obama was going to get hurt by his association with him. I I didn't pay attention to it because I thought, well, that's just a bunch of pointy-headed professors. No one outside of academia will ever pay attention to the critical race theory, which says racism is everywhere and racism is permanent, and everything that you've accomplished in your life is not an achievement. It is through white privilege now, does that put his the context in a little bit more that you didn't build this remark? Oh, absolutely. Okay, so I thought it was nothing, but turns out critical race theory is not a theory; it's an industry being taught in hundreds of school districts around the country, grade school and high school. They're talking about white privilege. They talk about white supremacy. They talk about institutional racism. They talk about relentless racism. These are all the buzzwords and if your kid comes home from school talking about it a little bit too much, you know that you're in one of the school districts where the teachers um, are teaching this. Just just out of curiosity, have you ever read Michelle Obama's thesis? You know what? I actually tried. I've, i challenged people to read that to help me out. Oh, then let me tell you, I, I, you I, we're not talking about its literary content. No, you can't. You can't. It's like somebody took some words and they sprinkled them at random on a page and hope yeah, but you know, around but, and go. They hope like nobody will call them on it. But but but the topping, the topping on the ice cream of her deal, is, in my opinion, pure hatred, pure victim, and and and exactly what you're talking about. You know, white suppression of all other races. I mean, everything, all pro- all problems have flowed from the white man's existence you know, I've, I've read, uh, that's my next book, by the way, is Critical Race Theory in the Schools and how teachers get fired. Like, if you and I had this conversation in a school lunchroom, chances are our contracts would not be renewed the next year. Just so, out of curiosity, how the hell do they get this curriculum in the schools? And what do people, I have a lot of family people who listen to this show, what do they need to be on the lookout for? Where does this crap come from? And what do they need to do if their kids are actually being indoctrinated with this nonsense? The the the, the the the the, the, signs you look for, you look for the buzzwords of white supremacy, you look for how their kids are being taught about civil rights, you look to see if they're a little bit you know, you look to see how familiar they are. This is second, third, fourth grade kids, you look at their textbooks. Uh, I, I represent to you that the textbooks they are using are astonishing and the, the textbooks they use to teach the teachers are astonishing. And uh, you know, here's the thing. So I, we were talking a little while ago about how I go around and everybody, nobody wants to talk about this. The cops, right. the mayors. Um, but if you read these textbooks on critical race theory, they're they're not shy about it. They talk about it on every page. They talk about white racism on every page. About how the difference between whites and blacks is not because of what we talk about, black dysfunction, the you know the birth rate, the this, the that, the poverty, the that, you know, lack of education, drug use,